O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا barcha narsani yaratib raso qilib qo'ygan har bir narsa uchun munosib yo'lni belgilab, u narsani o'sha yo'lga hidoyat qilgan osmonlar va yerdagi bir zarra misolichalik undan ham kichik yoki katta biron narsa o'zidan maxfi bo'lmaydigan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. va o'zlariga Robbilari tarafidan nozil qilingan muqaddas kalomda Ibrohim alayhisalomga ittibo qilib, barcha olamlarning Robbisini yakkalab, jamiki elchilar da'vatiga iqtido qilib, shirk va mushriklardan bezor bo'lishga ma'mur etilgan muvahhidlar peshvosi nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom va salovatlar bo'lsin.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 عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim menga ikki jag'ining o'rtasidagi narsani va ikki oyog'ining o'rtasidagi narsani kafolatini bersa, men unga jannatga kafilman dedilar. لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى Sahobalar hayotidan Bu yog'idan xotirjam bo'ling. Allohning o'zi meni ulardan himoya qiladi, ishonch bilan dedi Abdulloh. Va birodarlarini tark etib masjid sari jo'nadi. Afg'oniston jihodidagi shahzoda Garri mujohidlarning o'zini portlashidan dahshatga tushib, yuqorida aytganimizdek, ya'ni bizning ko'p ishlatadigan so'zimiz asli jinniga aylandi. Yahudo massonlar haqida Siz mu'minlarga eng qattiq adovat qiluvchi odamlar yahudiylar va mushrik bo'lgan kimsalar ekanini ko'rasiz. Jundulloh xazinasida va bu chegarada turgan ruslar O'rta Osiyoni himoya qilish uchun turgan emas. Mana bu tijoratni davomli bo'lishligi uchun bu turgan. Mujohidlar qissa qiladi. Keyin maraqasida ha, hozir ketgani qanday bo'lib? ketgani qaydan bilasiz? Ketganini Keyin bir necha kun vaqt o'tdi, taxminan bir haftacha o'tdimikin. Imron Husayn darsining davomida. So if you did not recognize it before this lecture, Don't be surprised, but now you know. Bu ma'ruzadan oldin bilmagan bo'lsang ajablanma. Endi buni shirk ekanligini bilding. Havo hujumi bo'lib o'tdi. Lekin bu safar o'rtimoqam bor ekan. Shahidlar nari yo'lami deyman, odam bormi deyman. Ha, bor, bor, bor. Borib bilib keling bo'lsa, bundoq qo'l ko'taring, men boraman tez. Shuningdek, jahon va mintaqa xabarlari ham talaygina. Abdullah ibn Mas'ud Kimki Qur'onni nozil bo'lganidek qilib o'qishni istasa, Ummu Abd o'g'lidan o'rgansin. Muhammad Rasululloh O'sha kezlarda u balog'at yoshiga ham yetmagan yigitcha edi. Makka vodiylarida Quraysh zodagonlaridan biri Uqba ibn Abu Mu'itga tegishli qo'ylarni boqib yurardi. Odamlar uni Ummu Abd o'g'li deb chaqirishardi. Asl ismi esa Abdulloh bo'lib, Mas'udning o'g'li edi. Qavmdoshlardan biri payg'ambarlikni da'vo qilayotgan to'g'risidagi xabar Abdullohning ham quloqiga chalingan, biroq u bir tarafdan yosh bolaligi uchun boshqa tarafdan Makka muhididan yiroqligi sabab bu gaplarga unchali ahamiyat bermagandi. Tong yorishar yorishmas qo'ylarni haydab ketib, obdon qorong'i tushib bo'lgachgina qaytib kelishga odatlangandi. Bir kuni quy boqib yurgan Abdulloh uzoqdan u tarafga qarab kelayotgan ikki odamni ko'rdi. Ular yaqinlashdi. har ikkisi qattiq charchagan azbaroyi tashnalikdan lablari quruqshab qolgandi yo'lovchilar abdullohning oldida to'xtab salom berishdi va ey bola biz nihoyatda chanqadik qo'ylaringdan birini sog'ib bersangchi deb iltimos qilishdi Chupon bola ko'nmadi yo'q dedi u men bunday qila olmayman. bu qo'ylar meniki emas birovning omonati taajjubki sud talab qilganlar rad javobini eshitib xuddi iltimoslari qondirilganday bolaga rozilik nazari bilan boqishdi bittalari menga hali qochmagan bironta qo'zini ko'rsatgin dedi abdulloh shundoqqina yonida o'tlayotgan qo'zichoqqa ishora qildi haligi odam qo'zini tutib oldi da allohning ismini zikr qilib yelinini ohista silay boshladi yigitcha hayrat ichida o'zicha qachondan buyon qochmagan qo'zichoqlar sut beradigan bo'lib qoldi deb o'yladi ammo shu yerda mo'jiza yuz berdi qo'zining yelini astalik bilan shishdi keyin undan quyuq sut oqa boshladi chetda turgan kishi yerdan chuqurchoqli toshni oldi unga sut to'ldirib o'zi ham shirigi ham ichdilar abdulloh ular uzatgan sutni qo'liga olar ekan hanus ko'zlariga ishonmasdi uchovlari obdon sutga qongach mo'jizakor kishi aslinga qayt dedi yelin kichrayib asl holiga qaytdi shunda abdulloh bu odam oddiy inson emasligini tushundi boyaga aytgan so'zingizni menga ham o'rgatib qo'ying dedi u kishi albatta o'rgataman deb javob berdi Yuqoridagi hodisa Abdulloh ibn Mas'udning islom bilan birinchi uchrashuvi edi. Chunki ilohiy mo'jiza sohibi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zginasi, hamrohlari esa sodiq sahoba Siddiq radhiyallohu anhu bo'lib, ular Quraysh tomonidan yetkazilayotgan to'xtovsiz azorlardan qisqa muddat bo'lsa-da tin olib, bemalolroq ibodat qilish uchun Makka daralariga xilvatroq joy qidirib chiqishgandi xuddi abdullohni ikki hamrohga nisbatan muhabbat uyg'onganiday ular ham cho'pon bolani yoqtirib qolishdi undagi omonatni qat'iylikni ko'rib janob yigitchaga yo'liqishganini bilishdi ko'p o'tmay abdulloh islomga kirdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bironta vazifaga tayinlashlarini iltimos qildi. Nabiy alayhi salom uni xos xizmatlariga qo'ydilar. Shu kundan e'tiboran sobiq cho'pon bola butun xalqlar va ummatlar sayyidining sodiq xodimiga aylandi. U payg'ambar alayhi salomning yonlaridan aslo jilmadi. Shaharda ham, safarda ham uyda ham ko'chada ham doimiy hamrohlari bo'ldi uxlasalar qo'riqlar g'usl qilsalar to'sib turar tashqariga chiqmoqchi bo'lsalar poyabzallarimni kiydirar ichkariga kirishni istasalar oyoq kiyimlarini yechib qo'yar yonlarida hassa va misvoklarini ko'tarib yurar hujralarga kirib ketsalar eshiklarning tagida turardi rasululloh sallallahu alayhi va sallam unga xohlagan paytida hech hijolat chekmasdan huzurlarga kirishga ruxsat bergandilar ayrim sirlardan voqif ham qilardilar shuning uchun unga rasululloh sirlarining sohibi deya murojaat etishardi abdulloh ibn mas'ud rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xonadonlarida o'sib ulg'aydi u kishidan ta'sirlandi o'rnak oldi har bir xislatlarda ergashdi abdulloh haqida ko'plar xulq atvor jihatidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng o'xshash inson deyishardi. Ibn Mas'ud payg'ambar alayhi salomning madrasalarida ta'lim oldi. Sahobalar ichidagi eng kuchli qorlardan oyatlar mazmunini to'liq biladigan tafsirchilardan, shariat ilmining donishmandlaridan bo'lib yetishdi. So'zimizga dalil qilib bir hikoyani keltiramiz. Umar ibn Xattob haj mavsumida Arafat tog'ida turardi. Uning yoniga bir kishi kelib, "Ey Amirul Mu'minin, men Kofadan keldim. Bizning shahrimizda Qur'onni yoddan aytib, sahifalarga yozdiradigan bir kishi bor." dedi. Xalifa nihoyatda qattiq g'azablandi. xatodan xoli bo'lmagan xotirasiga ishonib, imlo qilish jarayonida ayrim Qur'oniy kalimalarni tushirib qoldirib, yoyinki begona so'zlarni qo'shib yuborib allohning kitobi xususida ixtilof va shubhalar tug'dirishi mumkin bo'lgan kishining ta'zirini berib qo'yish maqsadida kim ekan u sho'ring qurg'ur deb so'radi abdulloh ibn masud dedi haligi kishi hazrat umar javobni eshitishi bilan olovga suv sepilganday g'azabdan tushdi so'ng ha shunday demaysanmi xudo haqqi yer yuzida qur'onni imlo qilib yozdirishga ibn masuddan ko'ra loyiqroq odam borligini bilmayman men senga bir voqeani aytib beray eshit dedi va qissasini boshladi bir kecha rasululloh sallallohu alayhi vasallam abu bakr bilan musulmonlar hayoti xususida maslahatlashib o'tirgandilar men ham ularning suhbatida ishtirok etayotgandim vaqt allammahalga borganda biz hujradan chiqdik Qarasak, masjidning bir burchagida kimdir namoz o'qiyapti. Tun qorong'usida kimligini darrov aniqlay olmadik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3-4 qadam yurib to'xtadilar. Haligi odamning qiroatiga bir pas quloq tutib turgach, bizga qarab, kimki Qur'onni xuddi nozil bo'lganidek qilib o'qishni istasa, Ummu Abd o'g'lining qiroati bo'yicha o'qisin dedilar. Abdulloh namozini tugatib, qo'lini duoga ochdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'ra, Alloh so'raganingni beradi. Duo qil, duoing qabul deb turdilar. Men ertaga albatta Abdullohning oldiga borib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning duosiga amin deb turganlarini aytib, suyunchlashni ko'nglimga tugib qo'ydim. Tong otgach, kechagi gaplarni egasiga yetkazish uchun jo'nadim. Biroq abu bakr ipchilik qilib bor voqeani ipidan ignasigacha aytib bo'lgandi xudo haqqi qachon men abu bakr bilan biron bir yaxshilik yo'lida musobaqalashsam albatta u g'olib chiqardi Abdullah ibn masud qur'on ilmini mukammal bilardi va buni hech kimdan yashirmasdan shundoq derdi o'zidan boshqa iloh bo'lmagan allohga qasamki qur'oni karimdan qaysi oyatni olmang men uni qayerda va qaysi sabab bilan nozil bo'lganini bilaman agar yer yuzida Allohning kitobini mendan ko'ra yaxshiroq biluvchi odam bo'lib, uning oldiga yetishning imkoniyati bo'lsa, men albatta o'sha kishiga shogird tushardim. Ibn Mas'udning bu gapida sira mubolag'a yo'qligini quyidagi xabardan bilib olasiz. Umar ibn Xattob safarlarning birida notanish karvonga duch keldi. Tunning yarmi hamma yoqni zulmat qoplagan. Jarchi Umarning buyrug'i bilan karvondagilardan qayerdan kelyapsiz deb so'radi. Fajjul Amiqdan javob keldi u tarafdan. Fajjul Amiq chuqur vodiy, ya'ni Madina. Qayoqqa ketyapsiz? Baytul Atiqqa, ya'ni eski uy Ka'baga. Shubhasiz ularning ichida olim odam bor deb o'yladi Hazrat Umar. va jarchiga savolda davom etishni amr qildi. Qur'ondagi eng ulug' oyat qaysi? Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun va la nawm Alloh hech qanday iloh yo'q, faqat uning o'zi bordir. U tirik va abadiy turguvchidir. Uni na mudroq, na uyqu olmaydi. Qur'onning eng hikmatli oyati qaysi? إن wa يأمر بالعدل والإحسان wa ذي 'anil وينهى wal الفحشاء wal والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Albatta Alloh adolatga, chiroyli amallar qilishga va qavm qarindoshga yaxshilik qilishga buyurur hamda buzuqlik, yomon ishlar va zo'ravonliklardan qaytarur. U zot shoyat ibrat eslatma olarsizlar deb sizlarga pand nasihat qilur. Qur'on ma'nolarini jamlab kelgan oyat qaysi? فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Bas kim hayoti dunyodalik paytida zarra misolichalik yaxshilik qilsa, qiyomat kunida o'shani ko'rur. Kim zarra misolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur. Kishini doimiy xavfda bo'lishga undaydigan oyat qaysi? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا Ey musulmonlar, biz Allohning eng ulug' dini islomga kirdik, endi nima qilsak bo'laveradi deb o'ylab yurgan bo'lsangizlar, u holda sizlarning xom hayollaringiz ham Biz Allohning suyukli bolalarimiz. Shuning uchun nima qilsak haqqimiz bor deb xom tama bo'layotgan ahli kitobning xom hayollari ham haq emas. Kimki yomon amal qilsa, jazosini olur va o'zi uchun Allohdan o'zga na bir do'st va na bir madadkor topmas. Qur'ondagi eng umid tug'diruvchi oyat qaysi? قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اي محمد عليه السلام mening turli gunoh ma'siyatlar qilish bilan o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta uning o'zigina mag'firatli mehribondir. So'nggi savolim Abdullah ibn Mas'ud sizning orangizdami? Alhamdulillah shunday. Abdulloh ibn Mas'ud faqat qori, olim, obid, zohid bo'libgina qolmay, vaziyat talab qilsa, kuchli, jasur, qat'iyatli mujohid ham edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashib, Qur'onni mushriklar huzurida jahri o'qigan eng avvalgi musulmondir. Sahobai kiromlar Makkada oz sonli va zaiflik paytlarida to'planib, suhbatlashib qolishdi. Gap orasida Xudo haqqi. Qurayshliklar hanuzgacha Qur'onni jahriy o'qilganini eshitganlari yo'q. Kim ularga Allohning kalomini eshittirib qo'yadi? deyshti. Abdulloh sira ikkilanmay, "Mana men eshittirib qo'yaman", dedi. "Yo'q, faqat sen emas", dedilar ashoblar bir ovozdan. Kofirlardan har narsani kutsa bo'ladi. Shuning uchun ularning yomonligidan himoya qilishga qodir qarindosh urug'lari bor odam chiqishini xohlaymiz. Bu yog'idan xotirjam bo'ling. Allohning o'zi meni ulardan himoya qiladi, ishonch bilan dedi Abdulloh va birodarlarini tark etib masjid sari jo'nadi. Qurayshliklar Ka'ba atrofida jamlanib o'tirishardi. Abdulloh maqomi Ibrohim oldiga kelib to'xtadi va baralla ovoz bilan Qur'on oyatlarini tilovat qila boshladi. Bismillahirrohmanirrohim الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مهربان ورحملي الله نعم بلن مهربان الله Muhammad payg'ambar va uning ummatlarga Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga dilidagi maqsadini ayon eta olishi uchun bayonni, nutqni ta'lim berdi. Mushriklar oldiniga hayron bo'lishdi. Nimalar deyapti bu Ummu Abd o'g'li? Bir pasdan keyin tushunib qolishdi. Iye, bu Muhammadning gaplarini gapiryapti-ku deb xuddi ilon chaqqanday sakrab turishdi qur'on o'qiyotgan abdullohning yuz ko'ziga qaramay urishga ayamasdan tepkilashga tushishdi oxiri o'zlari charchab do'pposlashni bas qilishdi ibn masudni qonga belangan holda ko'rgan birodarlari taassuf bilan biz aynan shundoq bo'lishdan qo'rqqan edik deyishdi xudo haqqi Allohning dushmanlari ko'z o'ngimda hech qachon bugungichalik xor zor tuyulmagandi. Agar xohlasangiz, ertagi yana o'sha yerga borib Qur'on o'qib beraman, dedi Abdulloh qat'iyan. Yo'q, bas senga shu ham yetadi, dedilar sahobalar. Abdulloh ibn Mas'ud Usmon radhiyallohu anhu ning xalifalik davrigacha yashadi. Og'ir kasal bo'lib yotgan Abdullohning ziyoratiga kelgan xalifa undan hol ahvol so'radi. Nimalardan shikoyat qilasiz? Gunohlarimdan, dedi xasta. Ko'nglingiz nimani tusaydi? Robbimning rahmatini. Yig'ilib qolgan maoshlaringizni olib keltirib beraymi? Axir necha yildan beri sariq chaqa ham olmaysiz. Endi menga uning keragi yo'q. Hech bo'lmasa sizdan keyin qizlaringizga qolar. Qizlarimni faqir bo'lib qolishlaridan qo'rqyapsizmi? Men ularga har oqshom voqea surasini o'qishni buyurganman rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgandilarki kimki har oqshom voqea surasini o'qishni odat qilsa aslo muhtojlik ko'rmagay o'sha kecha abdulloh ibn masud qalbida allohning yodi tilida oyat karimalari tilovati bilan rafiqul a'lo dargohiga ravona bo'ldi navbat kechki dasturlarimizdan olingan Haftanomaga Juma Ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar Islom oila muassasasini asosiy muassasa deb qaraydi va buni idora qiluvchi kishini tayin qiladi er bilan ayol huquqlari barobar bo'lishligi bilan birga har bir muassasadagi kishilarning huquqlari barobar bo'lishligi bilan birga u muassasada idora qiluvchi kishi bo'lmas ekan bu muassasa vayron muassasa bo'ladi alloh subhanahu va taolo oila muassasasiga er kishini idora qiluvchi mudir qilib tanladi mana bu oyat oila muassasasining rahbarlari bo'lgan er kishilarga xitob qilinib aytilyaptiki ar-rijalu qawwamuna alan nisa er kishilar ayollar ustida turib idora qiluvchi shu oila muassasasidagi mudir ya'ni idora qiluvchi kishilardir alloh subhanahu va taolo bir birlaridan ortiq qilgan fazilatlar sababli shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz Rabbimiz Robbimiz aytayaptiki men sizlarni g'alibir qilaman deya shunday qattiq g'alibir qilaman nomi ta'kid noni ta'kid valanabluwannakum albatta albatta men sizni imtihon qilaman qani sizlar aytayapgan so'z endi sodiqmisizlar yo yolg'onchimisizlar sizlarga demak xudo erkin emirlik bo'lib tursa, osoyishtalik bo'lib tursa, qorningni to'yib tursa, qo'rqmay tursani, Alloh akani endi u sal bir imtihon qilib siqadigan bo'lsa, endi Alloh emas ekanda u. Imtihonga chidamayotganlarni natija shuki chiqadi. Demak, Xudo, Alloh bizga qachon bizni Xudo deb tan olamiz, qachonki bizga erkin emirlik bersa, qo'rquv bo'lmasa, qornimiz to'q bo'lsa, hech qanday bir mol mulkimizga jonimizga talofat yetmasa, keyin Alloh taolo u bizning Robbimiz ekanda. Ya. O'ni mulkimiz biz. Xohlasa bizni yaxshi kunlar bilan imtihon qiladi. Xohlasa yomon kunlar bilan imtihon Yakshanba. Jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli. Jurnalni son ko'p sonli. Ammo yana bir xat chegara borki, Buni ahli sunna val jamoaning Abdulloh ibn Muborak va Imom Savri kabi zabardast allomalardan bir nechtasi Robbimizni qanday bilamiz deilgan savolga ular Alloh subhanahu va taolo arsh ustida mavjudot mahluqotlardan ajralgan chegara bilan ajralganmi deilgan savolga ha chegara bilan ajralgan deb javob berishgan. Bunday davr hukumatni boshqarib turadigan, madaniyatni nazorat qilib boradigan kimsalarning siyratlari, ularning e'tiqodlari, tarbiyalari hukumatni boshqarish va siyosatlaridagi yurish-turishlari bilangina amalga oshadi. Zero ular diyonatli, qayerda bo'lmasinlar janob xulq egalari bo'ladilar. Ular pokdamon, ishonchli, Xudodan qo'rqguvchi va hokisor bo'ladilar. men shayx husaydni xudoga tashlaganman alloh o'zi kifoya qiladi alloh alam o'sha gapirgan paytida shayx husaydga olloh kifoya qilgan ekan kirib olib o'zbeklar kelib topish keladi so'yib ketadi u qiladi bu qiladi deb ba'di katta darvozasidan chiqib ba'di molxonasida devori pastroq joyi bor edi sochni xina bilan bo'yagan to'pchiga o'xshagan devordan oshib tushib tashlim tashlim deb yugurgan ekan fayra bechora qo'rqqandan tarillatib uchdan qo'yib yuboribdi dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon demokrat degan yangi dinini musulmon ummatga bular kirgizib berdi o'sha dinini qabul qilishga musulmon ummatni majburlayapti kim qabul qilmasa o'ldirib tashlaydi kim qabul qilmasa uni qamoqga qo'yadi Siyosatimiz kuchimiz, erkaklarimiz, o'g'illarimiz, javonlarimiz musulmon ummatni qo'lida emas bugun birodarlar. Ularni qo'lida turgan qurollari musulmonni ko'kragiga qaratib turibdi. Musulmonni peshonaga qaratib turibdi. Musulmonni o'ldirishga ular ming marta tayyor. Lekin islomga xizmat qilishga ular tayyor emas. Bugun shunaqa holatda turibmiz, birodarlar. 3-chi iqtisodimiz, moli davlatlarimiz, boyliklarimiz, yer boyliklarmi, havo boyliklarmi, suv boyliklarmi, nima bo'lsa ham hammasi kofirlarning qo'lida bugun. Seyshanba. taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tar Bularning barchasi bosh vazir Muayyidin al-Qamiyning tashabbusi bilan amalga oshirilgan edi. Bunga sabab 1 yil oldin, ya'ni Hijriy 655-yil Bag'dodda sunniylar bilan Rafizi shiyalar o'rtasida katta fitna chiqib, Rofiziylarning joyi bo'lgan Karx vayron etilgan va vazirning yaqinlari ham bu urushning qurboni bo'lgan edilar. Chunonchi Vazir ham Rafizi shiyalardan edi. Mislika hozir Pokistonning ham kattalari islomning dushmanlari shiyalardan tarkib topgani singari. Bag'dod shahri bunyod bo'lgandan buyon bunchalar xunuk hodisaga guvoh bo'lmagan edi. Shundan so'ng Mo'g'ullar huzuriga birinchi bo'lib borgan kishi shu xoin vazir Muayyidin Alqami bo'ldi. deb yozadilar ibn kasir rahimahulloh chorshanba ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis ilmdir biz ummatchilik degan narsani o'zimizda mujassam qilishimiz kerak biz ummatmiz nimaga bizni bunchalik tafriqa qilib bo'lib jamoat jamoat qilib tashlayapti. Buni hammasi yahudiylar ishlab chiqqan programma. Buni bunga boshqa nom qo'yib beradi, bunga kashmirliklar deb qo'yib, bunga iroqliklar deb ham qo'yib beradi. Buni o'ziga alohida amir qilib, alohida ta'minlab qo'yadi. Maqsadi nima? Birlashmasin bular. Bular birlashib ketib o'zlariga bitta xalifa saylab olmasin. bular bitta ummat bo'lgan paytda biz ko'rganmiz nechi ming yillar qul bo'lib yashaganmiz bularning qo'lida degan ularning asosiy g'oyasi bor o'n deydi BMT Birlashgan Millatlar Tashkiloti deydi mana shu tashkil bo'lganda birinchi bular qaror qilgan narsasi islom ummatini birlashtirmaslikka imzo chekkan bular Italiyaga bo'lib bergan, Russiyaga bo'lib, Amerikaga, Angliyaga bo'lib bergan. Sen uni u yoqda ushla, sen buni bu yoqda ushla, fitna fasod tashagining o'rtasiga, bular birlashib ketmasin. payshanba shu nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli shu nomni son qilingan ko'p sonli payg'ambar alayhissalom bir nurni ko'ryapman dedi Bu haqda payg'ambar alayhissalom o'zlari shunday deydilar. Men bir nurni ko'rdim, yoki Alloh subhanahu va taolaning pardasi nur edi. Agar Alloh subhanahu va taolo mana shu nurli pardani ochsa, Alloh yuzidagi buyuklik nurlari yaratgan jamiki mahluqot va mavjudotlarni yondirib yuborgan bo'lar edi. Masihiylikda yerdagi hayot qoralanib, mazammat qilinadi. Hozirgi g'arb esa nasroniylik ruhiga xilof tarzda ochko'z odamning ovqatga bo'lgan ochko'zligi singari hayotga ochko'z bilan qaraydi. U hayotni yutib yuboradi, ammo uning uchun zarracha qadri bo'lmaydi. Islom esa aksincha hayotga xotirjamlik va ehtirom ila boqadi. Birodarlar, bular sizlarni bundan bir necha yil avval mujohid akalaringiz bo'lgan, mana shu jabhamizda deb aytdim. mana shu yerga hijrat qilib yetib kelishliginglar, mana bu bitta safda men bilan birga turishinglarni o'sha akalaringlar duo qilib Alloh subhanahu taolodan ko'p yig'lab so'rardiki, ey Alloh bizni ham shu yurtlardan, shu vatanlardan nimani chiqargin. Ya'ni mujohidlarni chiqarginki, o'zing yo'lingda bilib qo'yinglarki, yaxshi buni unutmanglarki, sizlar ana shu akalaringlarning sizlar. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها كل سهم سهم لجيش الكفر Dasturimiz avvalida muhim xabar bilan muhojir va ansorlarni xushnud qilsak. Janubiy Vaziristonning Afg'onistonga chegara bo'lib turgan Angurada qishlog'ida chorshanba kechasi havo hujumi bo'lib o'tdi. Lekin bu safar kofirlar xoin munofiqlarni nishonga olgan. Bo'lib ham ularning kattalari bo'lgan. Rapahon bilan yana bittasi, lekin uchinchisi ham bor ekan. Bundan bir necha hafta oldin fidoilik amaliyoti qilingan murtad nazir portlashdan arang tirik qoldi degan gap so'zlar bo'lib turgan edi. ammo uning tirikligiga dalolat qiluvchi biror isbot topilmayotgandi. Negadir fidoi hujumidan salomat qololmagan Nazir darrov anguradan chiqib qoldi. Xuddi hamma tayyor turgandek birdaniga 3 ta katta xoinning janozasi e'lon qilindi. Mujohidlarning hujumidan o'lish alam qilganidan boshqacha hila o'ylab topishgan ko'rinadi. Ha, mayli, o'ylayversin. Har qalay o'lganini bu safar tan olishibdi. Buni qarangki, bunday parazitlardan qutilganimizga biz mu'minlar ham va anavi kofirlar ham xursand. Hatto bunday habislardan qutilganiga osmonlar ham, yer ham xursand. Chunki bu yillar davomida ular qancha xiyonatlar qilmadi deysiz. Arab muhojirlarni laqillatib, tuzoqqa ilintirib kelayotgan tulki o'zining tuzog'iga tushdi. 5 yildan buyon islom va musulmonlarga, ayniqsa g'arib muhojirlarning ashaddiy dushmaniga aylangan murtad Nazir o'ldi. Tavba qilmay xorligicha o'ldi. Allohu akbar. Albatta, bu Allohning g'alabasidir. Shahidlar qonlari bevalar va yetimlarning osmonni larzaga keltirgudek ohu nolalari mazlum va mazlumalar duoibatlari va nihoyat dushman boshini yedi. Bu nafaqat muhojirlar uchun xushxabar, balki muhojirlarga ansorlik qilganlari uchun munofiqlardan aziyat ko'rib kelayotgan ansorlarimiz uchun ham katta xushxabardir. Xoinlarning oqibatidan Alloh saqlasin. Chunki undaylarning o'limi barchani خرسان قلاده طريق النصر فارتقب الصبا سيغزو جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياح Afg'oniston Islomiy amirligi qo'ldan ketganiga ham mana 10 yildan oshibdi. Amerika va NATO askarlariga qarshi mujohidlar qanchadan qancha janglar qilib, talofatlar berib kelmoqdalar. O'z navbatida mazkur janglar ham qurbonliklarsiz bo'lmayapti. Bu janglarda mujohidlar yutdilarmi yoki yutqazdilarmi? Keling, endi qisqacha bo'lsa-da buni tahlil qilib ko'ramiz. Gapni kofirlardan boshlasak, ular bu yerlarga kelishlik uchun nimalarni qurbon qildilar? To'g'rirog'i, Afg'onistonga kelmaslik uchun nimalarni qilib ko'rmayaptilar? Birinchi, eng yengil qurbonlik. Amerika Qo'shma Shtatlarining askarlari o'zlarini ruhiy nosog'lom qilishlik uchun ruhiy kasalliklarni davolash markaziga bir parcha keladigan qog'oz olishlik maqsadida navbatga tura boshladilar. Mana shu kichkinagina keladigan qog'ozning narxi 5000 AQSh dollari qiymatida turadi. Bu esa Amerikada oddiy ishchining bir oylik puliga tengdir. Demak, ular jinni bo'lishlik uchun pul sarflamoqdalar. Ikkinchi, o'rtacha qurbonlik. Buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining askarlari o'zlarining yo qo'llarini yoki oyoqlarini sindirish kerak bo'ladi. Bu oson-ku, deb o'ylayotgandirsiz. Xulosa qilishga shoshilmang. Oyoq va qo'lni shundoq sindirish kerakki, suyak qaytib joyiga tushmasin. qayta o'nglanmasin. Bu jarayon qanchalik qiyin ekanini boshdan o'tkazganlargina bilishlari mumkin. 3-chi. Bunisi o'ta og'ir. Bu qurbonlikni ham har kim qilavermaydi. Buni faqatgina podshohlar yoki shahzodalar qilishlari mumkin. Ishoning, bu kulgili emas. Quyida so'zim qanchalik haqiqatligini o'zingiz bilib olasiz inshaalloh. Yuqoridagi ikki sharmandalikni o'zlariga ep ko'rmagan Amerika yoki NATO qo'sh tirnoq ichidagi o'g'lonlari mujohidlarga qarshi jang qilishlik uchun Afg'onistonga bostirib keldilar. Agar borish bormaslik kofirlarning o'zlarining ixtiyorlariga topshirilsa, ular qay birini tanlagan bo'lar edilar? Keling, mavzudan chetlamagan holda gapning dangalani gapirsam. Yuqorida gap podshoh va shahzodalar haqida edimi? Ha, aynan shular. Britaniyaning shahzodasi Garri Afg'onistonga o'z xohishi bilan kelmaganini hamma ham bilmasa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO askarlari majburan bizning qarshimizga keltirilayotgan bir paytda shahzoda o'zining istagi bilan kelgani boshqa askarlarni ajablantirib qo'ydi. Qofirlarning Apache harbiy vertolyoti uchuvchi bo'lib xizmat qilish uchun Afg'onistonga kelgan Garri oldin ham Afg'onistonga kelgan. 2007-yilda u Helmand viloyatidagi Kembastion qarorgohida toliblar pozitsiyalariga hujumlarni amalga oshiruvchi uchoqlarga rahbarlik qilgan. Biroq o'shanda u bor yo'g'i 10 hafta xizmat qilgan edi. 2008-yilning boshida shahzodani yana Britaniyaga qaytarib yuborishdi. Chunki qo'mondan shahzoda Garri o'z atrofidagi harbiy xizmatchilarni xatarga solyapti degan gaplar ko'payib ketgandi. Ayni paytda Garri Apache vertolyotlarini boshqarish kurslarini tamomlab bo'ldi. Shahzoda Hilmand viloyatiga qaytib, Kem Bastion bazasida xizmat qiladi. Uning o'z xohishi bilan boshqa askarlarning jangovar ruhini ko'tarish uchun Afg'on o'lkasiga muhim rol o'ynash uchun kelganini angliyalik qalamkashlar tinmay yozaverdilar va gapiraverdilar. Bu qimmatbaho o'ljani yana qaytib kelgandan xabar topgan Tolibonning matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid ham xursand bo'lganidan yozaverdi va uni o'ldirish yoki asir olish fikrini ham mujohidlarga bildirdi. Zabihulloh Mujohidning fikriga ko'ra, Britaniya armiyasining kayfiyati hozirda o'ta tushkun holatda. Shuning uchun ham Britaniya qo'mondonligi shahzoda oddiy britaniyalik askarlar bilan bir qatorda xizmat qilayotganini namoyish etish yo'li bilan askarlarning kayfiyatini ko'tarmoqchi ekan. Shundan keyin mujohidlar Shahzoda Garrini xoh o'ligini, xoh tirigini ko'rishlik uchun kofirlarning Kem Bastion qarorgohiga borishga qaror qildilar. Qarorgohga esa 5 fidoi dushmanlarga qarshi o'qlar otib, Kemga kirib borishdi. Qattiq qo'rquvga tushgan qahramonimiz esa darhol chiqchilarni chaqirtirib, bitta maydonni egallagan kampning bir burchagiga borib berkinib oldi mujohidlar shahzodani ko'ra olmagan bo'lsalar-da, Garri mujohidlarning o'zini portlashdan dahshatga tushib, yuqorida aytganimizdek, ya'ni qalbaki ruhiy kasallikka bizning ko'p ishlatadigan so'zimiz asli jinniga aylandi. Shahzoda Garri uchun unutilmas bo'lgan o'sha mudhish kunning ertasigayoq bu hujum Tolib birodarlarimiz tomonidan amalga oshirilganini Zabihulloh Mujohid ma'lum qildi. Rasmiy kotibning yana aytishicha, mamlakatimizda Amerika Qo'shma Shtatlari tarafida jang qilayotgan har bir kishi bizga dushman va biz unga hujum qilamiz. Shahzoda Garri Afg'onistonga kelgan ekan, demak u bizning asosiy nishonimizga aylanadi. Biz qo'limizdan kelganicha uni asirga olishga yoki o'ldirishga harakat qilamiz, deydi Tolib mujohidlar kotibi. Aslida yuqoridagi so'zlarni so'zim oxiridagi yakuniy xulosani sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun aytayapman. Ana endi ikkinchi toifadagi qurbonlikdan ham yuqorida turuvchi qurbonlikning eng qiyinini qilgan Shahzoda Garrening Afg'onistonga kelish qissasi bilan so'zimni yakunlayman. Britaniyalik shahzoda Angliyadan aslida sharmanda bo'lganidan Afg'onistonga kelishga majbur bo'lgan. 27 yoshli Garri tungi klublarning birida bilyard o'yinida yahudlarga yutqazgani bois qip yalang'och bo'lib yechinishga majbur bo'lgan. Uning fotosuratlari esa ommaviy axborot vositalarida ham paydo bo'ldi va u o'z xohishi bilan sharmandalarcha qochib kelib, yutqizib qo'ygan obrosini esdan chiqarish uchun xizmat qilmoqda. So'zimizning diqqatga sazovor bo'lgan qismi esa ular yutqazdi, biz yutdik. G'alabamiz shuki, birodarlarimiz mollari va jonlarini xatarga qo'yishlik va o'z xohishlari kerak bo'lsa, Allohdan yolvorgan holda so'rab bo'lsa ham, kofirlar kelishni yoqtirmaydigan Afg'oniston va Pokistonga hijrat qilib kelmoqdalar. Ularning ba'zilari allaqachon o'zlari orzu qilgan shahodatga yetishib oldilar. Mömin qalbidan yechildi tugun, yechildi tugun. Keldi keldi bizlar orzu qilgan kunlar, turgun ey muslimlar, xor bo'lsin malvonlar. Keldi keldi bizlar orzu qilgan kunlar, turgun ey muslimlar, xor bo'lsin malvonlar. Mayin bizlar qilardik edod, bizlarga orzu edi bu jihad. bizlarga orzu keldi keldi bizlar orzu qilgan kunlar turgin ey muslimlar xor bo'lsin mal'ullar endi navbatni oldingi jumada e'lon qilingan yahudiylarning insoniyatga qanday dushman ekani haqidagi silsilani Yahyo Hikmati akamizga beramiz. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qoyil. hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni bismillahir rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram mu'min va mu'minalar muhojir va muhojiralar mujohid va mujohidalar Biz O'zbekiston Islomiy harakati bugundan boshlab o'zimizning ushbu Jundulloh ovozi mujohidlar radiomizning har juma dasturlarida zamonamizning eng dolzarb muammolaridan bo'lmish olamiy yahudo masonlik haqida Alloh qodir qilgancha islom ahliga yoritib bormoqchimiz inshaalloh. sen kıldın vayron isroil ey isroil Şeytanı kıldın qoin hammani aylab hayron dunyoni kıldın vayron sen qilding vayron ushbu mavzunin nihoyatda muhimligi shundaki hozirgi dunyoning qaysi yovuzligini olmang uning orqasida albatta Yahudo masonlik turgan bo'ladi. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم Siz mudom ular Yahudlar tarafidan qilingan biror xiyonat ustidan chiqasiz. Moida surasi 13-oyatdan. O'zlariga Alloh subhanahu va taoloning buyuk rahmat marhamati etib yuborilgan uning ulul azm payg'ambari Musa alayhissalomni sarkashliklari bilan qiynab yuborgan yahudlar oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham ergashmadilar. Bilaks u zot keltirgan haq din islomga qarshi eng qattiq dushmanlardan bo'ldilar va bo'lib kelmoqdalar. Latajidan لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود اليهود والذين أشركوا Siz mu'minlarga eng qattiq adovat qiluvchi odamlar yahudiylar va mushrik bo'lgan kimsalar ekanini ko'rasiz. Moida surasi 82-oyatdan. Holbuki dinimiz islom yer yuziga kelganidan boshlab yahudlarga va nasroniylarga ham ular halokatdan najot topsinlar deb ularga o'z da'vat qo'lini cho'zgan edi.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 Yolg'iz Allohgagina ibodat qilaylik. Unga hech narsani sherik qilmaylik va Allohni qo'yib bir birovlarimizni xudo qilib olmaylik. Agar ular, ya'ni ahli kitoblar ushbu da'vatdan yuz o'girsalar, u holda sizlar ey mu'minlar guvoh bo'linglar. Biz musulmonlar yakka Allohga itoat qiluvchilarmiz deb aytingiz. Oli Imron surasi 64-oyat. Ha, ahli kitoblar islomning bashar do'stlik va tinchlik sevarlik da'vatidan yuz o'girdilar. Yuz o'giribgina qolmay, ular xossatan yahudlar eng boshidan biz musulmonlarga qarshi ashaddiy dushman bo'lib oldilar. Hatto Bani Isroil o'z ilohiy kitoblari Tavrotda kelishining bashorati berilgan inson zotining gul toji bo'lmiş Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ldirmoq niyatida bir necha bor suiqastlar va urushlar uyushtirdilar. Keyinroq yahudlar yahudmas bo'lgan butun insoniyatga qarshi qaratilgan o'zlarining maxfiy tashkilotlarini tuzdilarki, u hozirda masonlik nomi bilan mashhurdir. Bugunga kelib masonlar o'lim keltiruvchi zaharli qurtlar yangilig yer kurrasi bo'ylab bashariyat tanasining barcha muhim a'zolariga kirib borganlari bois bu balo olamiy yahudo masonlik deyiladi. Davrimizning bu eng qora kuchi barcha payg'ambarlar o'z ummatlarini uning chiqishidan ogohlantirgan Dajjal la'inning keldi-keldisini amaliy tayyorlayotgan yovuz quvva bo'ladi. Yahudo masonlar o'zlarining hech to'ymas ochko'z nafslarini yanada qondirish maqsadida butun dunyo ustidan o'z hukmronliklarini o'rnatmoqchilar va hozirga kelib bunga yaqinlashib ham qolgandirlar. Endi ularga yer kurrasiga bitta podshohni o'rnatishlari qoldi-yu xolos. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sahih hadislarida xabari berilgan, hatto ilohlikni da'vo qiladigan bu podshoh yahudlarning o'zlaridan bo'lgan kazzoblarning kazzobi fitnachilarning eng kattasi Dajjolil Imron ibn Husayndan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Odam alayhissalomning yaratilishidan to qiyomat qoyimga qadar muddatda Dajjol fitnasidan kattaroq fitna yo'q. Imom Muslim rivoyati. Imom Ahmad Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Dajjal din juda zaiflashgan, dunyo oxirlab qolgan vaqtda chiqadi. U insonlarga men sizlarning Robbingizman deydi. Katta hadisdan iqtibos. Abu Abdullah ibn Moja Abu Umomatul Bohiliydan rivoyat qiladilar. Bizga Rasulullah sollallohu alayhi va sallam xutba qildilar va xutbalarning ko'pi Dajjal haqida bo'ldi. Rasulullah sollallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh odam zurriyatini yaratgandan beri yer yuzida Dajjal fitnasidan ham kattaroq fitna bo'lmaydi. Albatta Allah yuborgan har bir nabiy Dajjoldan o'zining ummatini ogohlantirgan va men payg'ambarlarning oxirgisiman, sizlar esa ummatlarning oxirgisisizlar. Dajjol Iroq va Shom orasidan chiqadi. So'ng o'ngu so'lni qattiq fasod qiladi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Men payg'ambarman deya gap boshlaydi. Holbuki mendan keyin payg'ambar yo'q, so'ng Robbingizman deydi. Ushbu ham katta hadisdan iqtiboslar holida keltirildi. Musulmonlar yer yuzi hukmronligidan chetlatilgach, kofirlarning davomli hukmronliklari oqibatida hozirda insoniyat Nuh alayhissalom zamonidagidek yana halokat yoqasiga kelib qolgan. Hoy zamondoshlar, ogoh bo'lingiz kim? Yahudo masonlar jumla jahonni Dajjolni qabul qilishga zo'r berib hozirlamoqdalar. Biz musulmonlar bu maxfiy yovuz toifani butun bashariyatga oshkor qilishni va unga qarshi kurashishni o'z iymoniy burchimiz va dinimiz vazifasi deb bilamiz. Yahudo masonlikning asl razil basharasini yetarlicha ochib beruvchi hujjat dalillar bizning kunlarimizda alhamdulillah ko'plab mavjuddir. Shularning eng muhimlaridan Sion protokollari nomi bilan mashhur bo'lgan tarixiy hujjat bo'ladi. Biz uni Robbimizning tavfiqi bilan ruscha nusxasidan o'zbek tiliga o'girdik va unga o'z tomonimizdan islom ta'limoti nuri ila yorituvchi izohlarni qo'shdik. Alloh mehribon zotdan ushbu kamtarona ishimizdan o'zi rozi bo'lishini hamda o'zining mu'min qullariga va yer kurrasida uning haq dini islomning g'alabasiga ko'makdosh bo'lishini tilab qolamiz. Endi diqqatingizga protokoli Sabrani Sionskih Mudritsov Sayyuhniz donishmanlari majlislarining bitiklari. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'yin, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Isroil xalqi Xudo saylagan xalqdir. Bizning xalqimizga Messiya kelishi va u bizni qullikdan qutqarib, bizning podshohimiz bo'lishi haqida payg'ambarlar bizga xabar berganlar. Biz uni kutib olishga hech nima qilmayotganimiz uchun Xudo bizga g'azab qilgandir. Har bir iymonli yahud yodingda tut, biz Isroil xalqining podshohi va missiyosini munosib kutib olishimiz uchun imkoningdagi borini bajarishing sening majburiyatingdir. Buning uchun har bir iymonli Isroillik quyidagilarni bilishi va yodida tutishi zarur. Birinchi, har bir iymonli Yahud bu Xudoning suygan bandasidir. Qolgan qo'sh tirnoq ichida insonlar esa faqat nomlari insondir. Aslida esa ular qo'lga o'rgatilmagan yovvoyi hayvonlardir. Ammo Xudo bizga o'zining suygan bandalariga bo'lgan rahmati tufayli ularni ko'rib turish bizga juda ham jirkanchli bo'lmasligi uchun ularni inson qiyofasida yaratdi. Bu inson namo hayvonlarning nomi hoylardir. Ikkinchi, bizning Xudomiz uning bizga kelishi yo'lini hozirlab qo'yishimizni istaydi. Bu esa biz barcha xalqlar, barcha davlatlar ustidan hokimiyatni egallashimiz, o'z qo'limizga kiritishimiz zarur demakdir. Bu degani biz hoylarni boshqarishimiz. Hoylar esa ishchi hayvonlar singari bizning qo'l ostimizda bizga nimaiki kerak bo'lsa, hammasini itoatkorona bajarib yurishlari lozim demakdir. 3-chi haligi hojga mihlangan o'zini Isroil xalqining podshohi va misiyo deb bizni aldamoqchi bo'lgan Iso Masih yolg'onchi va firibgardir va u o'z tegishini oldi. Ammo ko'plar uning aldoviga ishonib adashdilar. Yodingizda tutingki, u qayta tirilgan emas. Negaki faqat bizning Xudomizgina qayta tirila oladi-yu xolos. Iso Masih sababli xoylarning bizga nafratlari bordir. U sabab biz vatanimizdan ayrildik va qullikka tushib qoldik. Shu bois u bizning dushmanimizdir. Unga ergashgan va ergashadiganlarning hammalari bizning dushmanlarimizdirlar. Bizning misiyamiz va Isroilning podshohi bizga keluvchidir. U bizga va'da qilingan yerni qaytarib beradi va bizni xoylar qulligidan ozod etadi. Biz xoylar ustidan hukmron bo'lamiz. Biroq bizning podshohimiz va misiyamiz bizga kelishi uchun qo'l qovushtirib o'tirmasligimiz kerakdir. Balki uning bizga kelish yo'lini hozirlashimiz zarur. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Buning uchun Iso Masihni eslatadigan neki bo'lsa, hammasini yer yuzidan o'chirib yuborish darkorki, uni barcha unutsin. Unga ergashganlarga qarshi kurashmoq zarur. Chunki ular bizning dushmanlarimizdir. Xoylarning davlatlarini buzib yuborish kerak. Buni biz maxfiy tarzda qilmog'imiz lozim. Toki dushmanlarimiz ularga qarshi kurashayotganimizni tushuna olmay qolsinlar. Buning uchun biz mana bu hikmatli vositalarni qo'llamog'imiz lozim. Ayyorlik, pastkashlik, munofiqlik, xoinlik maxfiy zo'ravonlik va xoyalarga nisbatan murosasizlik. qanday bularni qo'llaymiz? Birinchi, buning uchun asta sekin xoyalarning ishonchiga kirishimiz kerak. Qanday qilib? Xoyalar chuqur fikr yuritishga qobiliyatsizdirlar. Chunki ular faqat his tuyg'ulari bor hayvonlardir. Siyosatning nazokatlarini bilish uchun siyosatga, ya'ni boshqarishga qobiliyatli bo'lish lozimdir. Buning uchun esa biz tanlanganmiz. Hoylar o'zlarining hissiyotlarini qondirishni suyadilar. Hissiyotlarga berilgan maxluq esa nozik va chuqur fikrlay olmaydi. Shuning uchun hoylarning an'analari va xulq atvorlarini o'rganib borib, xohishlari va his tuyg'ularini qondirishlariga biz ularga yordamlashib turishimiz kerak. Bunda biz ularga ko'makdosh ekanimizni ko'rganlardan keyin ular bizni o'zlariga do'st deb qabul qiladilar. Ularga o'z nafs xohishlarini qondirish kerakdir. Ana shunga e'tiborni qaratmoq lozim. Ikkinchi, ular o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga sho'ng'iganlarida fikr yuritishdan umuman to'xtaydilar va maishat parast bo'lib qoladilar. Ana shu vaqt bizning o'z maqsadlarimizga erishishimizning boshlanishi bo'ladi. Ular o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylaridan bezib qoladilar. Chunki bular ularni tiyishga urinib his tuyg'ularini qondirishdan to'sib, buni fahshu fasod deb nomlaydilar. Xoylarning davlatlarini buzuqliklarga ketkazish bizning maqsadlarimizga erishishimizning kalitidir. Fasodga ketkazishning vositalari ma'lum. Bular spirt, sharob, islovatxonalar, tomoshaxonalar. Xoylarning davlatlarini fahshu fasodga ketkazish bilan biz ularni uxlatib qo'yamiz va shu vaqtda ularni yanada uxlatadigan eng kuchli qurollar, axborot vositalari, daromadlar va iqtisodni o'z qo'limizga kiritamiz. Shunday qilib, ular bizga foydali narsanigina o'qiydilar va bizdan pul olib turganlari bois bizning manfaatlarimizga quloq tutuvchi bo'ladilar. 4-chi bu eng kuchli qurollar yordamida biz olomonni o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylariga qarshi yo'naltiramiz. Xoylarning yangi qo'shtirnog'ichida rahbarlari Iso Masih izdoshlariga qarshi isyon ko'taradilar. Chunki ular bularning buzilib ketishlarini to'smoqchi bo'ladilar. Qudratli va tashkillashgan davlat bo'lib, faqat podshohlik davlati bo'lishi mumkindir. Podshohlik bo'lmagan davlat davlat emas, balki boshsiz olomon, ko'r-ko'rona podadir. 5. Biz bu podaga o'z manfaatlarimizni amr etib turamiz va ular bizga kerakligini bajarib boradilar. Buning barini biz o'zimizning itoatli ijrochilarimiz orqali qilib turamiz kim, hoylar biz qilayotganimizni tushunib yetmasinlar. 6-chi hoylarning davlatlarini, hoylarning dinlarini hamda qo'shtirnoq ichida bizning madaniyatimiz deb atagan narsalarining hammasini buzib yuborgach, ularni bizning oxirgi maqsadimizga erishishimiz uchun foydali bo'lgan narsalarga almashtirib qo'yamiz. Shu tariqa xoylarning davlatlari ustidan biz o'z hokimiyatimizni o'rnatamiz. Xoylar ustidan hukmronlikka erishgach esa bor narsa bizning qo'limizda bo'ladi. Ana shundan keyin biz eng qudratli davlatni Isroil davlatini tuzamiz. Isroilning qudratini bunyod etsak, bu bilan biz Bani Isroilning podshohi va missiyosining bizga kelishi yo'lini tayyorlagan bo'lamiz. Hamma bizning podshohimiz va xudomizga bo'yin egadi. Agar bizning bu nihoyiy maqsadimizga erishish uchun Yahud xalqining bir qismini qurbon berishga to'g'ri kelsa-da, buning oldida to'xtab qolmaslik kerakdir. Buyuk maqsad sari bunday qurbonlikni keltirish lozimdir. Hoylarni aynitishda bizning ayollarimiz bizga yordam beradilar. Hoylarning davlatlarining rahbarlariga bizning xotin qizlarimizni erga berish kerak, toki ular bu erlariga bizga kerakli ishlarni amr etib tursinlar. Isroilliklar bizning missiyamiz va Isroil podshohini kutib olishga oshiqinglar. Bu yo'lda sizni hech nima to'sib qolmasin. Bu bitikni jami bani Isroil o'rganib chiqishi va unda qanday aytilgan bo'lsa, shunday amal qilishi zarurdir. Ushbu Yahud xalqining sir asroridir. Yodingizda bo'lsin, agar bu bitik hoylarning qo'liga tushkidek bo'lsa, biz o'zimizni fosh qilamiz. Bu sirni hoylardan bir muqaddasotni saqlagandek saqlanglar. Maqsadimizga erishish jarayonida Tur tog'ida tuzilgan bu bitik yanada aniqlashtirilib va to'ldirilib borilajak. Bitikni sening donishmandlari oladilar Isroil ey Isroil, shaytonni qilding koy, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Ushbular aziz ahli islom birodarlar, sayyuhniz donishmandlari majlislari bitiklarining o'z matni bo'lib, bu Yahudlar hujjatining kirish qismi edi. undagi ma'lumotlarga bizning islomiy nuqtai nazardan beradigan sharh va izohlarimizni, tushuntirishlarimizni inshaalloh yanagi juma dasturimizga tayyorlab qo'yurmiz biznilloh. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. xizmatingizda Yahyo Hikmati edi. Hasan qilib keltirmay iymon Rasulullohga hidoyatdan ayrilding, isyon qilib Allohga. Hasan qilib keltirmay iymon rasulullohga hidoyatdan ayrildi isyon qilib ollohga seni sassiz fikringcha yahudi buyuk inson boshqa ummatlar senga qul bo'lsin qilmay isyon Isroil ey Isroil shaytonni qilding qo'y hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron urushmaysan martlarcha o'sha o'sha qo'rqoqsan qurollanib tishtirnoq devor orqasidasan urushmaysan martlarcha o'sha o'sha qo'rqoqsan qurollanib tishtirnoq devor orqasidasan qurolsiz xalq to'kar qon zolimliging dastidan davlat ko'rish maqsading to'kkan qonlar ustidan isroil isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron amri qoni burnidan o'tkazib o'z arqoning xohlagancha haydading to to'yguncha armoning amri o'tkazib o'z arqoning xohlagancha haydading to to'yguncha armoning nasoroni aldading mal'un iblis bandasi oshkor yovuz niyating quddusni kushandasi isroil isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil isroil şeytanı kıldın koy, hammani eylem heyran, dunyoni qilding vayron sen qilding vayron do'ppim qani do'ppim 20 safar Oye hijriy 1434 yili Kecha payshanba kuni Mirali mintaqasining bir qishloqda 90 rusumli mashina ketayotgan paytida Amerika Qo'shma Shtatlarining josusiy tayyorasi ertalabki vaqt soat 9:00 da hujum qildi. Ma'lum bo'lishicha, tayyora 4 ta raketa otgan. Biz esa darhol voqea joyiga bordik. va yonayotgan mashinani birodarimiz Nusratulloh kameraga olayotganini guvohi bo'ldik. Nusratulloh aka, shahidlar kimlar ekan? Shahidlar mas'udlik birodarlar ekan. Ular Alloh alim Meronshoh mintaqasiga ketayotgan paytda ularni urgan. Shahidlar ko'pchilikmi? Mashina mashina shunchalik pachalanib ketganki, ichida kim yoki nima borligi bilish qiyin. Alloh alim mashinada 10 ga yaqin mujohid bo'lgan. ulardan uchtasi shahid ikkitasi yarador bo'lgan qolganlari sakrab qolishga erishgan alloh alam yaradorlarning biri yaxshi ikkinchisi og'irroq bo'lgani sababli uni benjo rusumli mashinada olib ketishdi alloh alam birinchi urganda raketa xato ketgan bo'lsa doksan orqasidagilar sakrab qolgan bo'lsalar kerak mashina ichida mm, bilib bo'lmas darajadagi jasadlar bilan e, og'ir va yengil qurollar ham bo'lgan voqeani barini videoga olishga muvaffaq bo'ldik o'g'irsimog'am bor ekan shahidlar naryog'dami deyman odam bormi deyman ha bor bor borib bilib keling bo'lsa bundoq qo'l ko'taring man boraman tez keling usoma aka internetda kelayotgan xatlardan bir ikkita o'qib o'tsak qani bu xat arabcha yozilgan ekan misrlik arab birodarlardan ekan بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الكرام القائمين على موقع الفرقان وفي حركة الإسلامية أوزبكستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أوزبكستان إسلام حركة فرقان saytida turuvchi حرمة لي assalomu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً aqulu lakum jami'an inni uhibbukum fillah wa arju minkum أن تبلغوا سلامي لكل من تروه من المجاهدين معكم أولا sizlarni barchalaringizga aytamanki, albatta men sizlarni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman. Va sizlardan o'zlaringiz bilan birga bo'lgan mujohidlarni barchalariga salomimni yetkazmoqligingizni umid qilaman. Va natamanna an tasduru al-jadida min isdarati ala mawqi'ikum wa khassatan minha al-arabiyyata wa habadha law taj'aluna mawqi'a yad'amu al-arabiyyata وبارك الله فيكم جميعا ونصركم الله ورفع راياتكم على العالمين وينا saytlaringizni yangi nashriyotlar bilan to'ldirib turishlaringizni xohlar edim. Va xosatan arab tilida. Yaxshi bo'lardiki, agarda saytlaringizni arab tilida kuchaytirsangizlar. Alloh barchalaringizga barokat bersin va butun olamga sizlarni bayroqlaringizni ko'tarsin. Katabahul al-muhibbu lakum al-Khattab, Misr al-Kinana. Xatni yozgan sizlarni sevib qoluvchi Abu Khattab. Mana bu lotin harfidagi o'zbekcha maktubda esa Nazarov familiyalik birodarimiz shunday yozibdilar. Assalomu alaykum birodarlar. Anchadan beri bir savol javobini bilmasdan qiynalar edim va nihoyat saytingizni topib oldim. Allohni xohishi bilan albatta. va nihoyat bevosita va bilvosita sizlar bilan bog'lana olaman degan fikrdaman. Ko'p kishi aytadi, Afg'on nashaning diyori deb va u yerdagi musulmonlarning daromadi narkotikdan deb ko'p eshitamiz. Yana yollanma jangchilarga va'da qilingan dollar o'rniga qalbakisi beriladi deb. Axir narkotik, nasha harom emasmi? Va Chechenda yollanma jangchilik qilgan Bivshi nayomniklarga qalbaki dollar berilgani rostmi? Nayomnik endi Chechenistonda qanaqa foydasi bor bilmadik. Ammo bu nayomnik degan narsani biz bu qaboilda ko'rganimiz yo'q, alhamdulillah. Bu menimcha kofirlarning ta'siridan birodarimizda shunday tushuncha qolgan bo'lsa kerak. Chunki kofirlar mujohidlarni pul uchun urushadigan toifa va hech kimni ayamaydigan qalbi tosh nashavandlar qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Menimcha, mana shu xatga juda chiroyli javob bo'ladigan mavzuni shahid Muhammad Tohir akaning suhbatidan olsak, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Afg'oniston Islomiy amirligi davriga qaytamiz. Chunki ustozimiz kufr tabliğotlariga o'z vaqtida chiroyli javob berib turganlar. Va bu tabliğotlar biz uchun achinarli emas edi. Eng achinarli bo'lgan bizni qarshimizdagi tabliğot harakatni narkotik moddalar bilan shug'ullanyapti degan bo'xton edi. Chunki ana shu Sarosoda bo'lib o'tgan, Burjmullada bo'lib o'tgan va undan oldingi yilgi Botkent voqealarida bo'lib o'tgan mujohidlarimizni fidoiligini tasavvuriga sig'dira olmagan kofirlar bular pul uchun urushyapti degan tabloatni qildi. Hatto Karimov ana shu mal'un Sarosonga borgan vaqtida o'zining askarlariga qarata aytdiki, mana bizni mujohidlar aytdiki, kun har kuni ular oddiy askar 100 dollardan zobitlari esa, ya'ni ofitserlari esa 200 dollardan kuniga maosh oladi dedi. Bu ana shu Karimovning og'zidan chiqdi. yoki Angliyadagi mo'tabar bir gazeta esa harakat a'zolari har bittasi kuniga mujohidlar oddiy askarlari 100 dollardan oladi, sohib mansablari, ya'ni zobitlari 500 dollardan oladi. Bu aniqlangan, isbotlangan ma'lumot deb yozib chiqdi. Angliyadagi mashhur bir gazeta. Endi mana bu to'qigan yolg'onni o'rnini qoplashlik uchun endi bular shuncha maoshni qayerdan topib berish kerak edi? narkotik modda sotyapti degan yangi bo'xtonni chaplandi. Chunki tonna-tonna bizning hisobimizga o'tkazilgan axborot vositalari orqali pullarni hisoblansa, shoyatki ular to'qgan avvalgi yolg'onni o'rni qoplansa kerak. Chunki narkotik moddalarni Avropadagi qiymati 1 kilosi 220 ming dollar turadi. 1 kilosi. Endi harakatni ixtiyoriga ular bir necha tonna narkotik moddalarni o'tkazib qo'ygan. Vaholanki O'zbekiston Islomiy harakati <coughs> o'zini safida nainki narkotik modda, balki nos va sigaretga haromni qanday kurashsa shunaqani kurashadigan harakat. Bu harakatga bo'layotgan juda ko'p bo'htonlardan bittasi edi. bu yurtni ichidagi Mal'un Kalimovning rejimi tomonidan choplangan bu harakatga bo'xtonlarni son sanog'i yo'q, hisob kitobi yo'q. Bular vatandagi jinoyatchilar edi. Jinoiy ishga tortilish kerak edi bular ishi. Qamalish kerak edi bundan qochib chiqib ketgan kishilar bular. Iqtisodiy qiynalib qolib, ro'zg'ori o'tmasdan, tirikchilik o'tmasdan pul izlab istab chiqqanlar yoki boshqa turli-turli bo'xtonlar. Endi o turli nomlarni qo'yishlikku narsamizni aytib o'tirmaymiz. O'tgan yilda islomiy imorat agar biz doirani sal kengaytiradigan bo'lsak, o'zining olib borayotgan siyosatida muhim qadamlarni qo'ydi. Va olingan yana muhim qarorlardan bittasi narkotik moddalarni yetishtirib chiqishlikni, ekinzorlarini yo'q qilishlikka Amirul Mu'minin tomonidan amr bo'ldi. Chunki hozirgi kungacha islomiy imoratga chaplanib kelyotgan bo'xtonlardan bittasi go'yoki islomiy imorat narkotik moddalarni sotib, ayniki bizga bu bo'xtonlar chaplanyotgandi. Shu bilan bular oldinga ketyapti degan bo'xtonlar bor edi. Alhamdulillah, balashit shu chiqqandan keyin hozirgi kunga qadar butun kufr ham buni tan olyapti, musulmonlar ham ko'zi bilan ko'rib tan olyaptiki, 95% narkotik moddalarni chiqariladigan ekinzorlar hammasi yo'qqa chiqarildi alhamdulillah. Bu ham islomiy imoratning katta muvaffaqiyati edi. Chunki Afg'onistonda yetib chiqayotgan narkotik moddadan Amerika davlati har har yili 400 milliard dollar foyda ko'radi. Har yili Amerika tasdiqlangan ma'lumot. Amerika davlati <coughs> mana bu narkotik moddadan Afg'oniston o'zidan chiqqan narkotik moddalar 400 milliard dollar foyda ko'radi. Chunki yer yuzida olib boriladigan asosan to'rtta tijorat bor. Katta tijorat bor. Imperiyalar o'rtasida bo'ladigan tijorat, davlatlar o'rtasida bo'ladigan tijorat. Birinchisi narkotik, qurol aslaha, tillo va neft. To'rtta asosiy tijorat bor. Yer yuzidagi umumiy tijoratlar qurol aslaha, neft va tillo. 3 ta tijoratni bir joyga qo'yilsa, narkotik bilan ham barobar bo'la olmaydi. narkotik tijorati dunyoda eng katta tijorat. Buni faqat davlatlar shug'ullanadi. Shu Afg'onistondan chiqayotgan narkotik modda evaziga demak Amerika 400 milliard dollardan mahrum bo'ldi. Islomiy imorat olib borgan islomiy siyosat okeanlar ortidagi Amerikani 400 milliard dollardan bir yilga faqat mahrum qildi alhamdulillah. Bundan bir necha milliard Rusiyadagi edi. U ham mahrum bo'ldi. Endi bu narkotik modda bedi chiqishlik amr bilan bas qilingandan keyin endi Pokiston, Hindiston va Bangladesh bu tarafda yetishtirilayotgan narkotik moddalar chatrol orqali, Pokiston chatrol orqali Afg'onistonni Badaxshoniga o'tib, Afg'onistonni Badaxshonidan Tojikistonni Badaxshoniga o'tadida generallar qo'li bilan Moskvaga tayyorlab olib ketiladi. Bugun Mas'udni mintaqada qolishlik shuning uchun kerak. Ham siyosiy, ham iqtisodiy Amerika va Rossiya maslahati uchun mas'ul turish kerak bu mintaqada. va bu chegarada turgan ruslar O'rta Osiyoni himoya qilish uchun turgan emas. Mana bu tijoratni davomli bo'lishligi uchun bu turgan. Asosan ruslar Afg'onistonga mana shu narkotik moddani tijorati qo'lida bo'lishlik uchun kirgan edi. Shuning uchun o'ldirilgan askarlarni tobitiga ularning jasadini o'rniga kilolab narkotik moddalar yuboriladi. islomiy imorat olib borayotgan siyosatdan butun kufr bundan nima bo'ldi? Mahrum bo'ldi buni. Bularning hayot manbasi edi bu. Angliya o'tgan yaqin tarixda Xitoy bilan ikki bor urushdi. Asosiy urushishiga sabab nima bo'ldi? Xitoyda kommunistlar g'alaba qilishdan oldin u yerdagi narkotik moddani Angliyada yetishib chiqarilgan narkotik moddani iste'mol qilishlik faqat xitoyliklar iste'mol qiladi. Xitoy imperatori buni mahkam qildi. Angliya urdi. Qattiq janglar bo'ldi. Kim qo'ydi? Ya'ni mana bu siyosat dunyoda bo'layotgan narkotik siyosati Bu kichkina kichkina tijjonlar shug'ullanadigan tijorat emas bu. Katta imperiyalar shug'ullanadigan tijorat bu. Alhamdulillah robbil alamin mana bu kufrga qarshi islomiy imorat o'zining islomiy siyosati bilan zarba beryapti alhamdulillah. Bugun Afg'onistonni iqtisodiy qamal qilishga qaror qilgan kufr va bu millatni siyosiy, iqtisodiy ijtimoiy yo'q qilib yuborishlikka qaror qilgan kufr o'zi mahrum bo'lib qolayotgan mana bu tijoratlar uchun bu ishni qilyapti. U bin Laden uchun emas. Jang iqtisodiy jang ketyapti, siyosiy emas. Iqtisod bu. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf mana bahonada Jundulloh xazinasi ham ochilib qoldi usom aka Rasulxon akamizning kelgan joyidan davom ettiraylikmi? Kecha kechqurun qissani Muhammad Ali aka boshlab yubordi-ku. U kishi ham ayni qo'mondan Jumaboy akadan boshladilar. Bilasizmi, Afg'oniston bilan Tojikistonga o'tish bu Pokiston bilan Afg'onistonga o'xshagan oson ish bo'lmagan. Shahid qo'mondan Jumaboy rahimahulloh ana shunday xatarli yo'ldan goh Tojikistonga, goh Afg'onistonga borishga majbur edilar. Bugun qo'mondonning Afg'onistondan qanday qilib Tojikistondagi jabhamizga borgani haqida eshitaylik. Tog'or aka o'rtasida qanday shunday bir narsa bo'lganmiki, xafa bo'lgan boshqa? Yo'q, unaqa xafa bo'lganini bilmayman. Chunki u Tojikistonda o'sha biz faoliyat qilib yurgan vaqtimizda Hashim G'aram degan mintaqaga chiqib o'sha yerda bir nechta guruh bo'lib turgan vaqtimizda ikki yuz yetmish tacha ikki yuz saksontacha mujohidlar o'zimizni harakatda shu mujohidlar to'planib bitta joyda o'sha jangga tayyorgarlik qilib turilgan vaqtda bir xabar keldiki bir kishi aytdiki sizni dedi nima chaqiryapti dedi baxtiyor aka dedi qo'mondon hmm. baxtiyor aka dedi chunki baxtiyor aka o'sha vaqtda o'sha ko'p eski birodarlar ko'pchilik biladi baxtiyor aka qo'mondon jumoy akani o'rnida turgan kishi hisoblanadida hmm. ya'ni yordamchisi ha yordamchilar o'sha ishlarni tartiblash bo'yicha keyin qo'mondon baxtiyorga chaqiryaptilar sizni tez yetib borar ekansiz deyishdi menga man guruhda turgan edim unda siz u paytda afg'onistonda midingiz afg'onistonda ikki yilda keyin har kuni chiqib men garajga ketardim erta moshina remont qilgan. Hmm. bir kuni ketsam qo'mondon o'zakka yugurib yuribdi ko'chada teleklari yo'q keyin men garajga bormadimda birga yugurdim mashq qilib keyin yurdim bir hafta ertaman har kuni ertaman yugurdim unaqa odati yo'q edida keyin bir kuni ahmad keldi shu qo'mondonni Assalomu aka dedi moshinani safarga tayyorlan dedi e, jumada uydamiz yaxshi dedim safarga tashqariga safarga tayyorlab bo'ldi kelin desa ketdik dedi men said aka keyin yana kim uch kishimi to'rt kishi bor edi uyda hmm. keyin ketdik tahorga kecha u bomyondan yuradi bilasan bir o'ttiz soatdanmikin nimaga Tahorga bordik keyin menga uch lashcha pul berdi uch lashchamikin pul berdida moshinani remont qilasiz rasulxon aka dedi izingizga qaytasiz dedi mhm. men ko'nglim sezdida ular ketyaptida bir safarga uzoqqa tushundingizmi mhm. keyin men men bormayman desam yo'q sizga qaytishga amr buyruq bo'lgan dedida ha yaxshi dedim keldim qunduzga keldim moshinani remont qildim keyin qobulga keldim keyin u yerda shunaqa chaqirishyapti ekan tez yetib borishim kerak ekan narsalarni olib bordim keyin baxtiyor aka o'sha yerda aytdilarki bitta xush xabar bor dedilar hmm. hozircha hech kimga aytmang bu narsani faqat o'zingiz bilingki xush xabar dedilar uni ham to'liq aytmayaptilar faqat siz ham hmm. xursand bo'lasiz inshaalloh dedilar keyin men nima ekan bu deb qiziqyapmanda endi hmm. keyin rosa qiziqyapman nima ekan bu qanaqa xush xabar ekan shoir shu o'zbekistonga tezda amaliyotlar boshlanib jang chunki hammani xursand qiladigan hamma intizor bilan kutib turgan jihod ibodati bu katta nima bo'lgan o'sha vaqtda o'zbekistonga ya'ni keyin qanday xush xabar ekan deb rosa qiziqqanman o'zim o'sha vaqtda lekin ko'pchilik bilmagan haqiqatda o'sha ikki yuz sakson kishi o'tirganimizda ko'pchilik bilmagan faqat shu baxtiyor aka xabardor bo'lgan e, keyin ustoz bo'lgan ustoz Abdulloh rahimulloh u kishi bo'lganlar u kishi ham ozmas xabarlar bo'lgan lekin to'liq xabarlaroq ekan chunki o'sha baxtiyor aka menga aytdilarki shunaqa tezda katta muxobirani ishga tushiring dedilar kobul bilan bog'lanishingiz kerak dedilar ho'p dedim o'sha payshanbalarni turgan joyimizda kobul bilan bog'landik keyin ustoz sekin kelib menga aytdilar muhammad ali chigapasiz dedilar chigap chigap dedim aytdim man unaqa ko'p tojik tilida gaplasha olmas edim o'zbekchada gapirsam ustoz tushunadi lekin hmm. keyin aytdim yo'q hech kim emas ustoz desam lekin ha deydi xursandsanku deb qo'yadilar tojik tilida hmm. keyin man aytdim ha inshaalloh xursandchilik bo'lar desam ustoz ham kulib qo'ydilar keyin o'shanda bildimki ustoz biladilar baxtiyor aka biladi hmm. men bilaman boshqa hech kim bilmaydi o'sha vaqt aka kelsam keyin nima yo'q safar endi moshinani jumada uyga qo'ydimda yurdim abdul fatto abdul fatto degan jiyani borda qo'mondonni hmm. bilan bozorga chiqamiz uyga kelamiz keyin bir hafta yurdim bir hafta yurgandan keyin Qorsoyib keldi keyin a rasululloh aka nima qilyapsiz dedi shu bozorga chiqib kiryapmiz dedim abdul fatto bilan birga yurib e, dedi abdul fattoga nima nima kerak emas dedi o'zi qilaveradi bozor dedi moshinani oling dedi men bilan harakat qiling dedi yaxshi keyin o'sha holatda katta muhobarani ishga tushirib shu Kobul bilan bog'landik. Ular telefon orqali raqam bergan bizga shu nomer o'sha bilan bog'landik. Bog'lanib ular ham rosa xursandchilik bo'lib ketdi o'sha bog'langanligi. Chunki o'sha Pashshamg'arin mintaqasiga borilgandan keyin taxminan 8 e, oymi 9 oydan keyin aloqaga chiqqanmizda, to'g'rimi to'g'ri ya'ni hmm. muhobar orqali. Muhobar orqali aloqa bo'lmaganda o'sha vaqtda keyin o'sha pashmona mintaqaga chiqib bordi nima xursandchilik keyin xursandchilik biz ham shuni qiziq ko'pchilik qiziqyapti qanaqa xursandchilik qanaqa xursandchilik bilgan kishilarni keyin ular yana aytyaptiki u tarafdan kobuldagi birodarlar muhobarachi birodarlar o'zimizga bitta xos yo'l qilaylik dedi yaxshi, xos yo'l qildik keyin gaplashdik keyin aytdi yaqinda shunday xursandchilik bo'ladi rosa xursand bo'lasizlar inshaalloh dedi man hmm. aytdim bizku xursand bo'lamiz inshaalloh sizlar xursand bo'lmaysizlar biz ham xursandmiz deyapti ya'ni hmm. xursandmiz deganda bitta narsa tushunamanki uli tarafdan bu tarafga qandaydir bir narsa yetib keladi hmm. degan fikr kelyapti lekin nimaligini bilmayapman keyin oradan bir necha kun vaqt o'tdi xuddi shunaqada baxtiyor aka aytadilar shu kuniga ikki marta yo uch marta ularga bog'lanib turing deb aytadilar hmm. o'zimga aytib qo'yadilar yaxshi bog'lanib gaplashib turardik xabarlashib я всегда говорю, да, keyin oxirida u nima qildi o biz shu bilan tavraga shopir bo'lib qoldingizmi ha ozgina e, nimada yurdi qor bilan juma kelguncha, juma keyin alam kuzda keldi kuzda haligi asal pasal olib o'tgan ekan tojikistondan bilasizda asal shinko keyin manaqasi ha hozir ketgani qanday bo'ldi ketganini qayerdan bildingiz ketganini keyin bir necha kun vaqt o'tdi taxminan bir haftacha o'tdimikan o'n kun o'tdimikan hmm. bir vaqt birodarlarni oldiga borib pastda markazimiz bor edi bizni turgan joyimiz hali shtab bannerloq edi hmm. pastroqda birodarlar turadigan guruhlar turadigan joyga bitta moshina kelib to'xtadi hmm. ichidan bir kishimi ikki kishi tushib keldi bir kishi sal bo'yi pastroq boshida chiroyli anaqa norkadan tikilgan hmm. shakli leninni shapkasi bo'ladiku shunga o'xshab ketadigan shunaqa bir nimasi bor oldida mana shay degan nimasi bor kepka kepka lekin norkadan tikilgan rosa chiroyli turibdida hmm. ko'rinishidan qimmatbaholigi yo bir nimaligi odamni ajablantiradigan bir o'ziga nima hmm. qiladigan jalb qiladiganligi bilinib turibdida keyin bu kim ekan deyman soqoli yo'q odam soqoli shunaqa keyin yana yaxshiroq qarasam bitta birodar iye tanimayapsizlarmi dedi uzoqdan ya'ni hmm. yuz ellik metr ikki yuz metr masofa bor oramizda bu qo'mondonku dedi qaysi qo'mondan deyapti o'zimizni qo'mondan deyapti birodarlar takbir aytishyapti allohu akbar qo'mondan Kim kelmagan yaqinroq ular endi tez tez yurib kelishadi biz tarafga qarab hmm. sal yaqinroq keldik mana tanib qoldingmi qo'mondan jo'mildi hmm. ikki kishi ketganda badaxshondan xoriqqa o'tgan xoriqdan nimaga o'tgan o'shga badaxshon bilan Go'rni badaxshon bor Go'rni badaxshon bilan o'shga borgan keyin o'shdan samolyotda nimaga uchishgan dushanbaga dushanbadan keyin yangi uvoz olib turib, yangi uvoz olib turib, Abdulaziz qozoq bor edi hmm. Shu ikkov yangi uvoz olib turib, dushanbadan tavillariga harakat qilishgan. Ikki hmm. kishi hech qanday quroz. Keyin tavillariga borib turib, to'g'ri haligi jagani ukasi bor edi hokim. Hokimni oldiga kirishgan. Hokimni oldiga kirib turib, keyin nima qilganda hokim sizlar kim kerak desa, men shunaqa jurnalistman, dushanbadan keldim degan, sendan intervyu olmoqchiman degan. yaxshi deb turish endi Darsxon nima qilganda hokim hali bitta jagani cho'loq ukasi bor edi. Hokim mashida nima qiladi? Jagani o'rniga turib turadi. Tashqariga chiqqan, kirgan Darsxon nima qilgan? Tashqariga chiqqan. Keyin ha menga ko'p qarayapsan degan Jumoy. Shu seni men kimgadir o'xshatyapman. Shu Jumoy degan oshnam bor edi. Shu senga rosa o'xshaydigan dedi deganda shu ham tanimaganda lekin shunchalik Jumoy shunday grim qilgan o'zini. Tushundingiz? shunday nima qilgan keyin juvoya ha ha ha deb kulavergan chachi jingalak edi ko'rgan bo'lsangiz safar nima qiladi keyin chachini nimalar qilib tarab turib deb olib shapkasi bo'lgan bunday shapka shapkani olib turib bunday qilib nima qilib nima qilganda do'ppi kiyib nima qilganda vo subhana jumoy deb qaytalardan <laughs> ko'rishtirib yana qaytalardan daston solgan edi qaytalardan ikki kishi keyin tanigan soqol yo'q soqol yo'q chach jingalak soch jingalak ochki kiygan bunday shapka bor unda g'alati emas. qaysi shapka haligi norka shapkami hmm, norka shapka keyin shunday tez yurib kelib birodarlarni ko'rishib ziyoratlashdik qo'mondan shuna xursand keyin rosa xursandchilik bo'lib ketdi haqiqatdan ham bu qaysi ikkinchi marta borib kelishim endi to'polon haligi tojiklar chiqaramiz deb bo'layotgan paytmi ha ha o'sha vaqtlar fitna qilyapti o'sha vaqtlar edi ikki yil bahorda qishda keldi. Qam bo'lsalar, kuz oxirlar qishlarda kelib qoldilar. O'sha Pashonga mintaqasi. Shunday xursandchilik bo'lib ketdi haqiqatan ham. Hmm. Alhamdulillah nima deydi, xursand bo'lmagan odam Alloh ham qolmadi o'sha vaqtda. Shunday hamma xursandda shunda. Qomondan kelibdi deb eshitib qolsa ham uzoqdan turib guruhdagilar. Hmm. Muhobaradaga kichkina muhobarada gaplashib turadi guruhlar bilan. Shunday xursandchilik bo'lib ketdi. Keyin o'sha holatda men yana bitta narsani shu o'zim guvoh bo'lganim, qovunni jumo o'sha muxobiraxonaga yaqinlashib turib eshikda bu yerda kim turadi deb so'radi chunki qo'mondan ham birinchi kelish ekan u joyga ollohni birinchi kel. E, bu yerda domlalar bor deyishdi ahli ilm kishilar e, domlalar deb aytishadi shu domlalar bor deyishdi ustoz qayerda deb shunday aytishigida ustoz qayerda deb so'rashiga eshigi bunday ochildida ustoz shunday qo'mondonga qarab turibdida <laughs> shu qo'mondonga qarab qo'mondon shunday ko'rib qotib qoldi ustozni ko'rib keyin shundoq qo'mondon yaqinroq keldi u yoqdan ustozdan pastga tushib keldilar ustoz abdulloh pokistoniy rahmatulloh u kishi ko'zlaridan shunaqa yosh oqyapti men o'shanda ko'rganman jamoaviy qo'mondon bilan ustozni o'rtalarida bo'lgan muhabbat vallohu alam o'shandan keyin shunaqa gumon qilamanki Alloh yo'lida do'stlashgan bo'lsa kerak deb gumon qilaman shunda ustoz qaradi qomondan deb ustoz aytyaptilarda ko'zlaridan yosh to'xtamayaptida shunday suv quyganga o'xshab oqyapti subhanalloh hech shuni holatda ustozni ham ko'rmaganman qomondan ham Qomondan ham ko'zidan yosh chiqib ketganda ustoz deydi shunda kelib bir bilan quchoqlashib bir qancha minut turishdida olloh alam quchoqlashib ha quchoqlashib keyin shunday e o'zingni tirik ko'rarmikanman deb rosa o'ylardim rosa quchoqlashib muhabbatda shunday ko'rib qancha vaqtdan keyin ko'rishyapti endi bular endi bir yil ham bo'lmagan Alloh <laughs> o'sha qovundan chiqib ketgan lekin o'ylaysizki bir 10 yil 15 yil ko'rishmagan deb o'ylaysiz lekin shunaqa muhabbat ekan shunda ko'rib o'zim ta'sirlanganman sizlar xabarlaringiz yo'q xatarni ichidan kelayotganligini xatarni ichidan kelayotgan keyin qovundan o'sha ustoz bilan qalin nima ekanda do'st hmm. bo'lishgan ekanda keyin O'sha orada o'sha siz boya so'raganingiz Tohir aka bilan o'rtalarida bo'lgan nimani. Hmm. Keyin tezda o'sha yerda qovondan ustoz o'tirib ozgina suhbat qilishdida keyin aytdi, "Ustozni ishoningki, shunda qattiq charchaganman. Ozgina dam olmasam bo'lmaydi." Qo'mondon aytdi. Keyin yaxshi dedi, "Orom olgin, dam olgin, inshaalloh yangi gaplashamiz." Ustoz turib ketdilar, tezda Qur'onni olib soyga tushib Qur'on o'qirdi ustoz. Hmm. Keyin o'sha holatda qomonni muhobalada kim o'tiribdi muhobalada deb so'radim. Keyin mana aytishdi, o'sha yerda birodar, men sal uzoqroq turdim. Keyin qomonni chaqirdim Muhammad Ali kel bu yoqqa. Bordim yaqin qomondan uni o'tirib. "Ey, bormisan uka?" Undaqa assalomu alaykum. Yana boshqa talar nima qildik? <laughs> Ziyoratlashib. Keyin inshaalloh ishlar ko'p ekan, ancha nima qilinlar keyin. shu kobulni bog'langan hozir bilan gaplashaydim. hozir bilsam aytdim ozgina vaqti bor ya'ni vaqt belgilagan edikda biz ozgina vaqt bor topish osonroq bo'ladi ularni desam Ya hozir bog'lanmasam bo'lmaydi qo'mondan shuni odat bor bitta vaqtida qilgisi keladi u ham bir nima mas'ul kishilarga xos narsa qo'mondan xosatan harbiy kishilarga xos narsa deb o'ylayman o'sha tezda keyin xullas bog'landik alhamdulillah <laughs> alloh taoloni bir fazli bo'lib tezda bog'landi keyin u yoqdan kattani so'ratdilar tohir akan amir tohir akan shu qori saib u kishi ham chiqdilar keyin faqat o'zlari gaplashmayaptilar qovondan o'zlari to'g'rimi to'g'ri <laughs> olyaptilar primo o'zlari ey aka man yetib keldim xotirjam bo'ling hamma ishlar joyida biz o'ylagandan ham alloh taolo muvaffaq qilgan xotirjam qalbingizni mutmain qiling aka deb shundaqa qo'mondon qor soyibga nisbatan nima qilyaptilar endi hmm. xotirjamlik beryaptilar. Men o'shanda ko'rganman, o'zim bo'lgan qo'mondon samimiy bir nima qilyaptilar Hatto shunda aytaman, atrofda turgan teleklar bo'lsa, men o'zim ta'sirlanyapman qo'mondon bir. Bitta Hofiz degan qo'mondon bor edi, Hofiz degan. Shu keldi. Keldida Qor bilan men nima qilinglar deb Qor ko'rishdida korishdi "A, Qor xursand. keyin shapida haligi nima nimaga aytdi ha pistoleti bor edi xorsa pistolet o'zi borib pistoletini shunday nima qildi hofizga shunday kiydirib qo'ydi mana senga shaxsiy deb keyin keyin men surish surishtirdim tegishlimi tegishlimi desam qo'mondon nima ketgan ekan yetib olibdi dedi tojikistonga ha yetib olganda tohir aka xursand bo'lib ha pistolet berib qo'yyaptimi pistolet ha yo'lda bitta yozginlamli rahbarat bola bor edida qo'mondon hop keyin shunga xursand bo'lganimda hali pistoletni yechi mana senga shaxsiy deb pistoletni kiydirib qo'ydi haliginga hofizga hmm. qori xursand bo'lganida juma shoh salomat yetib olibdi deb mutmain bo'ling ishlar hammasi biz o'ylagandan ham muvaffaq bo'lganmiz ya'ni haligini qo'lga kiritganmiz inshaalloh dedi men bolalarni oldiga yetib keldim hammasi sog' salomat, sizga salomim bor hmm. deb salomlarni ham yana qayta qayta yetkazib tohir aka nima deyapti Qorsoy Alloh rozi bo'lsin deb rosa duo qilyaptilar endi. Hozir o'zlari gapirmayapti. Hozir boshlar aytishyapti endi bu yoqda. Hmm. Alloh rozi bo'lsin, inshaalloh bayronni banolar ko'taramiz deb rosa ruhiyat ko'taradigan gaplarni aytyaptilar oxiriga ham u kishiga. Men ham eshitib rosa xursand bo'lib ketyapman endi. Baribir nima deydi, amir e, qomondan kishilarning suhbati boshqacha bo'ladi-ku. Hmm. Muhobara orqali bo'lsa ham odam ruhiyatini ko'taradigan shunday maza qilasizda. Hmm. bir samimiy muhabbat bilan nima ketadida suhbat keyin anchagacha gaplashdi gaplashdi. keyin yana gaplashamiz inshaalloh men borman qachon chaqirsangiz deb ya'ni itoatda mustahkamligini u kishi o'zlarini amerikaga nisbatan shuni e'lon qilib qo'yaptilarda hmm. o'sha holatda qissagina suhbat ichida shuni eshitib rosa xursand bo'lganman alhamdulillah shunday amir qo'mondonimiz bor deb keyin o'sha yerda <coughs> qo'mondon Jumoyga rahimulloh birovdan yig'ib turib nasihat qildilar taqvo allohdan taqvo qilishlikka birinchi navbat keyin shu jihod ibodatda susaymaslikka bella mahkam bog'lab shahidlar berilgan mujohidlar bizlarga dars mujohidlar afsonamas mujohidlar zamonamiz mujohidlari guvoh bo'lgan o'z qissalari islomni izzat va onlari ketgandi qonlari Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. O'tgan juma dasturimizda esingizda bo'lsa, Britaniyani o'yin qilib Mustafa Kamolga Turkiyaning Gallipoli degan joyida mag'lub bo'lib berishi. Bu sabab Mustafa Kamolning obro'sini ko'tarilishi. Bundan tashqari, xilofatning turli mintaqalaridagi xalifaning amir va qo'mondonlari inglizlarning berayotgan mol dunyosiga aldanib, xalifaga xiyonat qilishlari to'g'risida gapirib o'tgandik. Salohiyatsiz qolgan xalifa nima uchun o'z mansabidan umuman yo'q qilingan degan savol bilan tugatgan edik. Shayx Imron Husayn xilofatning yo'qotilishi ma'ruzasini davomini e'tibor bilan tinglaylik. Chunki shayxning bugun gapiradigan gapini hech qayerda va hech kim gapirmaydi. Sababi buni ko'pchilik bilmaydi. And on the 3rd of March 1924 The Turkish Republic abolished the Khilafah. The question we have to ask is why did they do it? 1924-yilning 3-martida Turkiya Respublikasi xilofatni tugatadi. Shunday savol tug'iladi. Nega ular bu ishga qo'l urishdi? Vaholanki xilofatni yiqitishga hech qanday zarurat yo'q edi. Chunki xilofat Turkiyaning dinsiz hukumatiga hech qanday tahdid solayotgani yo'q edi. Bu savolning javobini Hindiston deb nomlanuvchi mamlakatdan topishimiz mumkin. Lekin hatto hindistonlik ulamolar ham bundan xabari yo'q. 1916-17-18-yillar xilofatga qarshi jang ketayotgan bir paytda Hindiston ulamolari o'sha vaqtda Hindiston musulmon jamiyati dunyodagi eng kuchli islomiy jamiyatlardan biri bo'lgan. va bu jamiyatlar islomga amal qilgan liderlar tomonidan boshqarilgan. Mavlono Muhammad Ali Javhar, Mavlono Shavkat Ali, Mavlono Said Sulaymon Nadvi, Mufti Kifoyatullohlar shu liderlar jumlasidandir. Bular Hindistonni Britaniya imperialistik tuzumidan ozod qilishni va musulmonlarni shariat asosida boshqarishni xohlashardi. Britaniya mustamlakasidan qutilib, islomiy shariatni qayta tiklash va bular xilofatni himoyasiga Hindistondagi musulmonlarni oyoqqa turg'izishga qaror qilishdi. Chunki musulmonlar xilofatni sevishardi. Ular xilofat harakatiga asos solishdi. Shunday qilib, uxlab yotgan islom kuchlari uyg'onib, xalifalikni saqlab qolish uchun inqilobiy jangga tayyorlanishadi. Shunda hindularning rahnamolari musulmonlar ham xuddi biz xohlagan narsani xohlashyapti. Biz ham Britaniya mustamlakasidan xalos bo'lib, biz ham hindularni ustiga hindu boshqaruvini hokim qilmoqchimiz deb aytishdi. Shunday qilib, manfaatlar o'xshashligi vujudga keladi. Gandhi keyinchalik Mahatma Gandhi deb tanilgan hindular lideri xilofat harakati asoschilari bilan uchrashadi. Bu uchrashuvda inglizlarga qarshi kuchlarni birlashtirishlik fikrini bildiradi. Musulmonlar inglizlardan ozod bo'lib, shariat soyasi ostida yashashlik uchun hindular bilan birgalikda ish olib borishadi. Bu xilofat harakati dinsiz Yevropaga tahdid sola boshladi. Chunki Yevropa yer yuzida diniy aqidaviy davlatni bo'lishligini xohlamasdi. Yer yuzidagi musulmonlarning eng katta qismi shariat bilan yashashligi va hindular ham o'z hindu dinlari bilan yashashligi ularning birlashgan dinsiz millatlar tashkiloti BMTni tuzish rejalariga tahdid tug'dirardi. 1920-1924-yillarda xilofat harakati qisqa vaqt ichida qattiq kuchayib ketdi va 1924-yilda inglizlar xilofat harakatidan qutulishning yagona chorasi xalifani yo'qotishlikda degan xulosaga kelib Mustafa Kamolga bosim o'tkazib, xalifani yo'qotishlikni talab qildilar. Shu yilning o'zida inglizlarning qo'lida tarbiya topgan Karim Agaxan butun musulmonlar ligasi tashkilotini yo'lga qo'yadi. Bu tashkilot endi islomni bilmaydigan va islomda yashamagan odam tomonidan boshqarila boshladi. Mana shu odamlar endi din uchun kurash boshladilar. Inglizlar hukmronligidan ozod bo'lib, shariat bilan yashash uchun emas, yo'q yo'q, dinsiz davlat bo'lmish Pokiston hukmronligini o'rnatish uchun kurash olib bordilar. Bu hamma harakatlar Birlashgan dinsizlar tashkilotiga, BMTga a'zo bo'lishlik uchun edi. Lekin odamlarni ahmoq qilib, aldashlik uchun Pokistonni islomiy davlat qilib ko'rsatmoqdalar. Bunday chiroyli nomlar bir ko'z bilan ko'radiganlarni ahmoq qilishlik uchun xalos. 1927-yilning 3-martida xilofat yiqitildi. Sharif Husayn 4 kundan so'ng 1924-yilning 7-martida o'zini xalifa deb e'lon qiladi. Sharif Husayn xatoga yo'l qo'ydi. Chunki u inglizlarga qo'l bergandi. Inglizlarga qo'l berganingdan so'ng Tabiiyki, xalifa bo'lishdan oldin inglizlardan ruxsat so'rashing kerak bo'ladi. U bunday qilmadi. Inglizlar Abdul Aziz ibn Saudga yangi xalifaga qarshi hujum qilishga yashil chiroq berishdi. 6 oylik jangdan so'ng And so Abdul Aziz ibn Saud is now in control of Makkah and eventually Medina. It's a Saudi Wahhabi alliance. Abdul Aziz va Wahhabi harakati Makkani qo'lga kiritdi. Sharif Husayn tugunini qo'ltig'iga qistirib qochib qoldi. Keyinchalik Saudi va Hobiy ittifoqi Madina shaharini ham qo'lga kiritdi. Abdulaziz o'ziga xalifalikni da'vo qildimi? Yo'q. 1924-yilning oktyabr oyida Abdulaziz Makka shaharga kirib shunday deb ma'ruza qildi. Uning bu ma'ruzasini hozirda hech kim bilmaydi. U shunday degan: Bu yer, ya'ni Makka, butun ummatga tegishlik. Bu yerni boshqarishlik butun ummatga beriladi. Abdulaziz emas, butun ummat xohlagan hukumat bo'ladi deb so'zlagan. When he hears that and he's been rounded up like dogs, stray dogs and put on trucks because he's overstayed his visa. Men hayron bo'laman. Saudiya qirolligi davlatida vizasini vaqti tugaganligi uchun itlar kabi sudrab yuk mashinalarida o'z yurtiga haydab yuborilsa, bu so'zlarni eshitgan ana shu musulmon millatlar o'zlarini qanday his qiladilar ekana? Lekin oq tanlik Amerika va Britaniyaliklar shahzodalar kabi Saudiyada ehtirom qilinadi. Turklarning xalifani yo'q qilganligiga qarshi 1924-yilning aprel oyida Misrdagi Azhar universiteti xalifani tugatishlik bu bid'at va harom deb fatvo chiqaradi. Mo'tamar ya'ni yig'ilish o'tkazishimiz kerak va yangi xalifani tayin qilishimiz kerak deb dunyo ulamolariga e'lon qilishadi. Azhar ulamolarining bunday e'lonlaridan so'ng Britaniyaliklar yana ishga tushdilar. Bu vaqtga kelib, Misr ham ozod ko'ringani bilan Britaniya boshqaruvi ostida bo'lgan. Britaniyaliklar Misr podshosi Fuadga bu yig'ilishni to'xtatishlikni talab qilishadi. Fuad Azhar universitetiga bosim qiladi. Shu sababli 2 yilgacha ulamolar yig'ilishi bo'lib o'tmadi. Britaniyaliklar bosimi sabab axiri yig'ilish 1926-yilning iyul-iyun oylarida bo'lib o'tadi. Britaniyaliklar yana bir qarshi hujum qilishadi va Abdul Aziz ibn Saudga shunga o'xshash butun dunyo musulmonlarini yig'ilishini o'tkazishlikni talab qiladilar. Bu yig'ilish 1926-yilning may oyida Haj mavsumida o'tkaziladi. Yevropaning hamma katta mamlakatlari Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy Misrdagi yig'ilish befoyda bo'lishligi uchun harakat qiladilar. Makkadagi yig'ilishga ko'pchilik musulmonlar qatnashadi. Kofirlar o'z maqsadlariga erishadilar. Misrdagi yig'ilish asosan arablardan tashkil topadi. Bu yig'ilishda ulamolar xalifa dinning muhim shartlaridan uni tugatish va yo'qotish bid'at va harom hisoblanadi. Xilofat qayta tiklanishi kerak. lekin biz qanday qilib tiklashni bilmaymiz degan xulosaga kelishadi. Hamma o'z uyiga qaytib, yaxshilab fikrlab, kelasi yilga yana yig'ilishga kelishishadi. Biz xilofatni tiklashni bilmaymiz degan gap bilan yig'ilish tugadi. Lekin Makka da musulmonlarning katta yig'ilishi bo'lib o'tgan. Chunki buni ustida Britaniya yaxshigina ishlov bergan. Makkadagi yig'ilishda nimagadir faqat vahobiy harakatining fikrlari eshitildi. Axir bu diniy harakatku. Ular asl islomni qaytarishlikni, shirklarni yo'qotishlikni da'vo qiladilar-ku. Qanday qilib ularning dasturida yoki kun tartibi ichida xilofatni tiklashlik kiritilmagan? Biz Vahobiy harakatiga shu savolga javob berishlikni talab qilamiz. There is no answer. The answer is that the Wahhabi Saudi alliance is now perpetrating a gigantic a massive betrayal of Islam in abandoning the Khilafah. Ularda bunga javob yo'q. Chunki Saudi Vahobi ittifoqi islomga katta xiyonat qildilar. Xilofatni tark qilib, katta xiyonat qildilar. Bu yig'ilishda Abdul Aziz ibn Saud shaxsan o'zi qatnashadi. Nima uchun? Abdul Aziz ibn Saud o'zini Hijozning hukmdori deb e'tirof qilinishini talab qiladi. Ikkala yig'ilishda ham ulamolar Abdul Azizning gapini eshitib, Saudi Vahobi ittifoqini hukmdor deb tan olishlik to'g'risida fikrga qarshilik qiladilar. Birinchi bo'lib Hindiston ulamolari lideri Mavlona Muhammad Ali Javhar bu fikrga qarshi chiqadi. U Abdulaziz ibn Saudga "Yo'qol, biz hech qachon bunday qilmaymiz" deb javob berganidan so'ng kelgan boshqa majlis a'zolari bu to'g'risida og'iz ochmadilar. Chunki bunday yurak insonlar islomni biladigan va islomda yashaganlardan edi. Ikkala yig'ilish Saudiya va Hobi ittifoqiga Hijozga egalik qilishlariga e'tiroz bildirishlari bilan tugadi. Bular ham har yili jamlanishga kelishadi. Lekin bu oxirgisi bo'ldi. 1930-31 yillarda Haj Amin al-Husayn Isroilda yana bir yig'ilish qiladi. Aqso shiori ostida. Qizig'i shundaki, qanday qilib Britaniya boshqaruvi ostida turgan davlatda Darul Islom qurasan? Buni iloji yo'q. Buning uchun Britaniyadan ruxsat so'rashing kerak bo'ladi. Bu yig'ilish ham hech narsaga erishmasdan tugadi. O'sha kundan to hozirga qadar xalifalikni tiklash uchun islom ummati deyarli ko'zga ko'rinadigan ish qilmadi. Nima uchun? Javobi oddiy. Xilofatni qayta tiklashning iloji yo'q. Faqatgina Hijozni ozod qilishlik bilan bo'ladi. Xilofat o'rniga nima keldi? Dinsiz millatchi davlatlar vujudga keldi. Bulardan Turkiya Jumhuriyati, Eron Shia islomiy hukumatı, aslida bu ham dinsiz davlat. Pokiston dinsiz hukumatı, And then the secular Republic of Pakistan, which of course has now become the American Republic of Pakistan. Lekin hozirda Amerika Pokiston Respublikasiga aylangan. 1933-yili Saudiya Arabistoni Respublikasi vujudga keldi. O'zlarini yakka podshohlik qilib ko'rsatsalar-da, aslida bu ham dinsiz hukumat. Chunki dinsiz hukumatning hamma shartlari bularda topiladi. Dinsiz respublikaning hududi va erkinligi cheklangan bo'ladi. Dinsiz respublikada fuqaroligi, ya'ni bir vatanga sodiqligi bo'ladi. Men Makkaga hajga borganimda meni Saudiyadagi odamlardan hech qanday farqim yo'q edi. Men va ular musulmon. Farqimiz men musofir, ular esa muqim. Lekin hozir yana bir farq qo'shilgan. Men ular uchun ajnabiy, begonaman. Agar shu narsa bid'at bo'lmasa, men o'zimni Husayn nomimni o'zgartiraman. Hozirda men saudiyaliklar uchun begona vatanga qasamiyat berganlardanman. Abdul Aziz ibn Saudning bu yer Hijoz butun ummatga tegishli degan gapi qani? Bu gaplarni ko'pchilik unutib yuborgan. Bu gaplarni eslatganligim uchun saudlar meni yomon ko'rishadi. Bir davlatni fuqaroligini olishlik uchun qasamiyat va ahd berilishi kerak. Bu esa shirkka kiradi. Chunki bu davlatlarda Alloh al-Malik, al-Akbar va al-Hakam emas, balki dinsiz hukumat bu sifatlarni o'ziga olib, Malik, Akbar va hakamlik qiladigan bo'lgan. Bu shirkka kiradi. Saylovlarda qatnashib, bu dinsiz jamiyatni boshqarishga yangi odamni tayin qilayotganlar ham shirk amalini qilayotgan bo'ladilar. Dunyoni qamrab oladigan mana shu shirkni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabarini berganlar. Shunday vaqt keladi. Shirk hamma yerda bo'ladi. Shunga qaramasdan uni ajratib olishlik juda qiyin bo'ladi. Qorong'u kechada qora tosh ustida qora chimoli kabi bo'ladi deganlar. So if you did not recognize it before this lecture, don't be surprised, but now you know. Bu ma'ruzadan oldin bilmagan bo'lsang ajablanma. Endi buni shirk ekanligini bilding. Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يزل طاغوت الدنيا Yangiliklarni Pokiston xabarlari bilan boshlaymiz. Pokiston seshanba kuni Shimoliy Vaziristonning Afg'onistonga ketaverishdagi G'ulomxon yo'lida yo'l tuzatish ishlari va qurilish boshqarmasi injenerlari ketayotgan Doksan mashinasi minaga tushib portladi. Portlash natijasida 3 ta injener o'lgan, ikkitasi yarador bo'lgan. Bu ko'rgilikdan keyin jazavaga tushgan murtad favjlar tez orada aholiga Machas qishlog'ini bo'shatib qo'yishni bildirdi. Bunga norozi bo'lgan ayollar keksa yoshdagi va yosh bolalar hech qayerga chiqishmadi. E'londan bir necha soat o'tib, Pokiston murtatlari qishloqni bombardimon qilib tashlashdi. Oqibatda bir necha ayol va bolalar kofirlarning hujumidan hayotdan ko'z yumdilar. Hukumatning aytishicha, bu qaboil qonuni ekan. Qaysi joyda hukumat odamlariga hujum bo'lsa, o'sha qavm javobgar ekan. Kecha Shimoliy Vaziristonning Merali shahridagi tabiiy qishlog'idagi Peron mahallasida 90 mashinasida ketayotgan mas'udlik mujohidlarga kofirlarning josusiy tayyorasi hujum qilib, ulardan 4 tasini shahid qildi va yana 4 tasini yarador qildi. Pokistonlik 21 askarning jasadi 27-dekabr kuni ular o'g'irlab ketilgan joydan 4 kilometr chanarida topildi. hukumat rasmiysi Akbarxon 21 harbiyning otib o'ldirilgan jasadlari odamlar yashamaydigan mintaqada topilganini aytdi. Yarador holda topilgan bir askar kasalxonaga olib ketilingan. Yana bir askar qochib qolishga ulgurib qolganini bildirdi Akbarxon. Buning evaziga murtatlar 9 ta mas'ullik mujohidlarni qamoqxonada shahid qilib, qishloqlardan biriga tashlab ketdi. Balujiston Shia ziyoratchilarni olib ketayotgan 3 ta avtobus minaga tushib portlagan. Ichida 50 ziyoratchini tashkil qilgan avtobusda 19 ta Shia o'lgan, 30 ga yaqin yarador bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Shialar Eronga ziyorat qilish uchun ketayotgan bo'lgan. Pokiston Ravalpandayda harbiylar joylashgan shaharchadan Pokiston askarlarini avtobusda ketayotganida mujohidlar to'xtatib, ularning 7 tasini yerga tushirib, o'zlari bilan birga noma'lum joyga olib ketdilar. Mahalliy dorixonalardan sotib olingan yo'talga qarshi ichiladigan sharbatdan 23 kishi hayotdan ko'z yumdi. Pokistonning Kvettasida politsiya taksaniga mujohidlar hujum qilib, 4 tasini o'ldirishdi. Afg'onistonga Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili kelib, Yangi yil bayramini Helmand viloyatida gruzin harbiylari bilan kutib oldi. Seshanba kuni Gruziya prezidenti Sakashvili 11 nafar gruzin harbiysiga davlat mukofotlarini topshirishni e'lon qildi. Shuningdek, Sakashvili Afg'onistondagi xalqaro tinchlikparvar missiyani bajarish paytida halok bo'lgan gruzin harbiylarining oilalariga doimiy nafaqa tayinlashini va'da berdi. Afg'oniston Hilmand shahrida NATO askarlari 29-dekabr kuni Georgiya Kikadze ismli gruzin askarining o'lgan jasadini topib olishdi. O'lik Gruziya askarlari joylashgan markazdan 15 kilometr uzoqdagi Musa Qala degan joyda topilgan. Suriya muxolifati vakillari harbiy politsiya qo'mondoni general-mayor Abdullaziz Ash-Shalolning mujohidlar tomoniga o'tganini ma'lum qildi. Bu haqda Ash-Sharqul Awsat Saudiya ro'znomasi xabar qilgan. Ash-Shalol 2 yil avval Suriya nizosi boshlangandan buyon Asad rejimini tark etgan. Suriya armiyasi harbiylarining eng yuqori lavozimli zobiti. Suriya 31 dekabr kuni Jabhatun Nusra mujohidlari Ash-Sham nomli mujohidlar guruhi bilan birgalikda Suriyaning Halab shahridagi Handarat hududida joylashgan hukumatning havo mudofaa qarorgohini egallab oldilar. Yana Suriya Hims shahridagi madrasalarning biriga bosqinchi alaviylar bostirib kirib, ilm olayotgan talabalarni 30 tasini boshlarini tanasidan kesib chiqib ketdilar. Norasmiy xabarlarga ko'ra, kallasi olingan musulmonlarning soni 50 ga yaqin ekan. Alloh bu zolim bosqinchi kofirlarga o'zi kifoya qilsin. 27-dekabrda Asad rejimining hukumat vakillari tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Faysal Miqdod boshchiligidagi bir guruh Moskvaga tashrif buyurishdi. Asosiy ko'tarib borgan masalalari ilgariroq Damashqqa Amerika Qo'shma Shtatlarining maxsus topshirig'i bilan borgan BMT va Arab Ligasi elchisi Lahdar Brahimi Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya tomonlaridan ilgari surilayotgan Asadni 2014-yilga qadar Suriyada saqlab qolish loyihasini rejalashtirishdir. Bu loyihaga binoan Asad hokimiyatda 2014-yilgacha qoladi va shu yilda uning saylov vasiyligi nihoyasiga yetadi. Lekin Suriya rasmiylarining bildirishicha, Bashar Asad hozirda o'ziga Indoneziya, Rossiya, Fransiya kabi boshqa davlatlardan boshpana qidirmoqda. Iroq mujohidlar Bobil viloyatining amaldagi hokimning mashinasini portlatib yubordilar. Natijada mashina ichida bo'lgan hokimning tan soqchilari qattiq yarador bo'lgan. Hokimning o'lgan yoki qolgani noma'lumdir. Yana Iroq Kirkuk shahrida politsiyachilar karvoniga og'ir qurollar bilan hujum qildilar. Hujumda mina tekshiruvchi mashinalardan ikkitasi portlab, 3 ta haydovchi minaga tushib o'lgan. Shuningdek, 6 ta politsiyachi og'ir yarador bo'lgan. mujohidlar Hudayda shahridagi qamoqxonalarning biriga hujum qilib, hukumatning qidiruv boshqarmasi boshlig'ini o'ldirishga muvaffaq bo'lganlar. Yamanning poytaxti Sana'ada mujohidlar mukofot puli tashkil qildilar. Shart shuki, Yamandagi har bir amerikalikni o'ldirgan kishi uchun 100 ming yevro qiymatida, ya'ni 3 kilogram keladigan tilla va'da qildilar. Bu faqat Sanoa shahridagi Amerika askarlari uchun. Mukofotning vaqti esa chegaralangan, ya'ni 6 oygaginadir. Yana Iroq. Yakshanba kuni Anbar viloyatida o'tkazilayotgan miting chog'ida Iroq bosh vaziri o'rinbosari Solih al mutlaqga namoyishchilar hujum qildilar. Bosh vazir o'rinbosari minbardan turib so'zlayotgan paytda unga shisha, payovzal va toshlar uloqtirildi. So'ng vazir yordamchisini qo'riqlayotgan politsiyachilarning orasini namoyishchilar yorib o'tdilar. Bir necha kishi Al-Mutloqni ushlab, yuziga musht tushirib, do'pposlab tashladilar. Jarohatlangan bosh vazir o'rinbosari miting yerini tashlab qochib qolishga erishdi. Iroqning Anbar viloyatida qarib bir haftadan buyon sunniylar haq-huquqlarining Shia rahbariyati tomonidan toptalishga qarshi namoyishlar bo'lib o'tayotgandi. 21-dekabr kuni Janubiy Sudanning Liku Angoli shahrida Rossiyaning Mi-8 rusumli vertolyoti urib tushirilgan edi. Rus vertolyotida bo'lgan 4 ekipaj a'zolarining jasadlari Rossiyaga olib kelindi. vertolyot suvdan hukumat kuchlari tomonidan urib tushirilgan edi. Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida dunyodagi eng yosh hofizi Qur'on aniqlandi. Sultan bin Fahd masjidida ta'lim olgan bolaning yoshi 3 ta. Hozirda bu masjid imomi Nosir bin Muhammad Qaymilning aytishicha, uning masjidida turli mamlakatlardan qariyb 150 nafar hofiz Qur'onlar yetishib chiqqan deydi. Chexiyada kelayotgan Tu-204 tayyorasi Moskvaning Vnukovo aeroportiga qo'nayotib, qo'nish maydonidan chiqib ketdi. Natijada tayyora bortida bo'lgan 12 ekipajdan 4 tasi o'lgan. Rasmiylarning aytishlariga ko'ra, uchoq qo'nish maydonchasidan tashqarida turgan mashinaga urilib ketib, qanot va dum qismi uzilib ketgan. Fransiya o'zlarining yangi yil bayramlarini tinch o'tishi uchun Fransiya bo'ylab 65 ming politsiyachilar tungi voqealikka jalb qilindilar. Sababi bu yerda har yangi yilda g'ayrioddiy ish bo'lib o'tadi. Gap shundaki, Fransiyada yangi yil kirib kelishi bilanoq eski mashinalar yoqib yuboriladi. Bu safar ham bu ahmoqona odat davom ettirildi. 1193 ta mashina xalq tomonidan Parij shahrining o'rtasida yoqib yuborildi. O'tgan yili esa 1137 ta mashina yoqib yuborilgan edi. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha harbiy jinoyatlar tribunali Serblar armiyasi razvedkasining sobiq boshlig'i 64 yoshlik Zdravko Tolimirni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Haga sudi polimerni 1995-yilda Serebnitsada 8 mingga yaqin musulmonni qatlon qilganlikda aybdor deb topdi. Mali Ansoruddin mujohidlari Nigeriya hududidan boshqariladigan josusiy tayyorani zenit va boshqa og'ir o'qotar qurollar bilan nishonga olganlar. Hozirda Mali mujohidlarining nazoratida bo'lgan mintaqalarini kofirlarning tayyoralari tez-tez hujum qilib turadi. Nigeriya kofirlar Boko Haram mujohidlariga qarshi maxsus amaliyotda 13 mujohidni shahid qildilar. Shuningdek, amaliyot davomida kofirlardan bittasi o'ldirilgan, ikkitasi yarador qilingan. Liviya Misurata shahridagi Nasoralar masjidida kuchli portlash ro'y berdi. Kofir axborotlarining bildirishicha, xristianlardan ikkitasi o'lib, yana ikkitasi yarador bo'ldi. O'lgan va yarador bo'lganlarning bari Misr fuqarolari ekan. Ma'lumotlarga ko'ra Liviyada 150 ming nasorolar istiqomat qilar ekan. Angola 2 yanvar kuni Luandadagi markaziy o'yingohiga kirish qismida chiqqan nizodan 10 ta kofir va 120 ta shaxs jarohatlangan. Shu kuni futbol o'yingohida Nasoro imomlari yig'ilish o'tkazishni bildirgan edi. O'lganlar va jarohat olganlar o'yingohga kiraverishda eshikka siqilib qolib o'lgan. God Diwar Yangi yil oqshomiga yig'ilgan kofirlar mast holatda bir-birlari bilan urushib ketdilar. Natijada 60 ga yaqin odam o'lib, 200 atrofidagilari yaradorlandi. 25 dekabr kuni Qozog'istonning Shimkent shahri yaqinida An-72 harbiy transport samolyoti qulab tushib, 27 kofir o'lganini bildirgan edik. Shu munosabat bilan Qozog'istonda bir kun motam deb e'lon qilindi. O'zbekiston tog'uti Kofir Karimov ham hamkasbi Nazarbayevga hamdardlik bildirdi. Ushbu xabarlar bilan navbatdagi jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهدفها كبابيل تخرق بالرعب جدارة